dobrodošli u drugu epizodu specijalne Holoklon edicije podcast Radio Twin na portalu Holona Srbije. Moje ime je Filip Đorđević, a sa mnom su, kao i u prošloj epizodi, Lazar Milić. Ćao Fićo, pozdrav svim slušalcima. Evo I, nas, drugi Jark. <laughs> Tako je, i gospodin Marković Šekruna, idejni tvorec, šedjular poziva, pravi prava poslovna ličnost iz ovog iz ove verzije našeg podcasta. Ćao Marko, šta ima? Ćao ljudi, evo, evo, ja sam došao, malo se družimo, na drugom arku nije truper, ali ark, jevi ga. Svaki ark, makar, ne, da li je 170 ili ne, ali ark je ark, to je, to moramo, to moramo da podvučemo, to tako funkcioniše. Ali jedan je 170, naravno. Svi su ispod njega, ali ajde. A, 6, 6 torpeda. 771. 6 torpeda, da. da. To svi znamo sad. A, Naravno. Da. A Wikipediju ćemo da updateujemo posle emisije. Tako? Wikipediju updateujemo posle emisije. Da, da, da, da, obavezno. A, da, predmet ove druge nove epizode će biti drugi ark, odnosno druge četiri epizode a, sedme sezone Clone Warsa, gde govorimo o Sokinom ovom prvom, ne mandalorskom, ne potpuno mandalorskom arku, tako ću ga nazvati. Uh, Uh, I, uh, eh, <laughs> oj, ovaj, ajde da krenemo najpre, Uh, i tipo, ovaj, šta vam je onako bilo, kakvi su generalni utisci uh, od, uh, gledamo ove četiri epizode zajedno. Ajde, kreni Mare ti. Onako ozbiljno, moglo bi se, se moglo bi se reći da sam veoma utisnut od strane ovog arka. Uh, jel te, Arka Ark, ne znam, mislim da je ovo onaj pravi način prikazivanja kako treba storytelling da funkcioniše. U smislu da krene lagano, neinteresantno i onda polako se zagreva da bi, da bi dobilo tu neku kulminaciju na kraju koja je odlična i fenomenalna. Tako da mislim da je ovo odličan primer toga. Pogotovo što eto mogu priznati da sam skoro prespavao prve dve epizode. Na treći sam se razbudio, a na četvrte nisam mogao da prestanem da gledam pa sam rivočovo odma čim sam je završio, rivočovo sam. Ali eto, da, mislim, mislim da je ovo odličan primer storytellinga i ovo je ono bukvalno knjiški primer kako se pišu i knjige i druge priče. Gde ono, i knjigu kad počete da čitate pa vam je početak onako dosada, nije toliko interesantan, ima mali neki onako spajk i to je to a posle onako skoči, bude baš cool, dešava se svašta nešto. Tako da mislim da je ovo odlična stvar. E, jedino je to što mi je malo krivo što si ti rekao, pošto znamo šta je treći ark, da je to uh, Siege of Pandalor, uh, uh, Mandalor, ja se izvinjavam. Uh, tako da, uh, možda je mali, mala greška Lukasa, to je Disneya, Disneya, da trebali su možda prvo da urade Ahsoka Lost Ark, da urade Siege of Mandalor Ark i onda tek možda na kraju da izbace Bad Batch. Zašto? Zato što ovako mi s Bad Batchom je počelo i onda me kao tu već deprimiralo malo, sad me kao malo hajpuje, onako bih bar prvo gledao nešto novo, onda bih se podsjetio Bad Batcha, otkud znam. A i ono, fale im još nekih 12 epizoda u ovom serijalu, tako da... Ne 12, izvini, 8 epizoda u ovoj sezoni, tako da ono. Pa dobro, Mogu je tu dosta šta se ubacio. Solidna je brojka 12 epizoda. Da, da fali, tako da... Pa mislim, ovaj. fali, fali sigurno. Fali, fali 8, fali, fali 8. Fali, pa dobro, to sad koliko nego. Pa do 12. Fali onaj jedan ark baš pa fali. To ne da, znam, onaj Crystal Crisis on utapao, slažem se s tobom. Taj ark, bez njega ne bismo mogli da izdržimo. Da, da. <laughs> a, a pored njega još ovaj, ono Jarko Boba Fett, kad u, uh. Cat Bane reši. Recimo. I kada ne? njega reše Taskini. A, dobro, jebi ga, ali izvuče se. Brate, ako nisi bio kidnapovan od strane Taskina, nisi živio u Star Wars univerzumu. Pa da, pa da. Joj ali moraš uvek da znaš da mašeš kao Vuki kad pričaš s njima, da ne možeš da budeš bolji od toga. Behave like a Vuki! Da. Um, da, meni se dopalo ovo, ovaj, ovaj, ovaj, ovaj ark. Uh, mislim da prosto prikazuje to neku sivu zonu u Star Warsu, koja nije nužno... Izvini, I just saw a panda. Yeah. Uh, ovaj, prosto eh, prikazuje taj neki, kažem, među deo, prosto onaj Star Wars takav eh, nije samo eh, Jedi i Republika, separatisti, čisto dobro, čisto loše, već prosto vidimo samo ljude ovaj, i likove koji su zapravo um, imali kontakta manje više sa svim tim stranama i dalje su nekako ostali uh, tako da kažemo, neodređeni i imaju, ja, i imaju solidno razvijena mišljenja ob, obe te strane. Ove, ovaj, tako da, to mi se dopalo vidim da kako ti, kako taj, da kažemo tako, kako ti obični ljudi Star Wars univerzuma reaguju na ono što se oko njih dešava i koliko zapravo žive u zabludi šta se zapravo dešava oko njih. Već su orijentisani samo na, um, da kažem tako, svoju ulicu i dalje više ništa nisu videli. Ove, ovaj, to mi se jako dopalo. Slažem se s tobom do neke mere. S tim da moram da priznam da nema Jedi Republike, samo je bivši Jedi, e, stanovnici Republike, potencijalni kriminalni separatisti i bivši separatisti. Da, da, da. Znači ne... So basically it's the same, but different. Da, e, malo, malo da dobijemo da tu drugu perspektivu to to, to daje malo drugu perspektivu, ali u suštini isto što i ranije bilo, samo su ga malo drugačije. Pa, to me je poenta. Hteli smo novo, dobili smo novo. A jako je to i dalje staro. Ovaj... To je film originalan kao i uvek. Da, uh, dobro, da, ali u principu prosto uh, i dalje animacije na visokom nivou. Uh, pogotovo onaj, onaj, onaj lepši deo Kesela. Ono je prelepo za gledanje bilo. Ove, ovaj, mm, tako... Ono da su mislim da ga bolje namesti, namestiti ni Jar Jar nije mogao. <laughs> Ovaj, tako da ima tu zabavnih momenta svakako u ovim epizodama. Nego ajde da krenemo od prve. Znači prva epizoda je bila ovaj ponovno... Crash Landing. Kako? Crash Landing. Da, ponovo, ponovo se srećemo sa Sokom posle njenog napuštanja ovaj, džadijskog hrama i prosto vidimo gde se ona to nalazi i šta joj se dešava. Ovaj, u principu, ajde Lazare, šta su tebi onako bili ovaj, najzabavniji momenti ili najinteresantniji momenti iz ove epizode? Pa, videli smo Asoku ponovo posle koliko, više sad ne znam ja, od ono pete sezone, kraja Rebelsa? pete sezone od Rebosa, tačnije ja se izvinjavam. Ovaj, pa ono, ta prva epizoda mi je bila ono klasična, ono ništa sad spektakularno, a sad upoznali smo ove dva, dva nova lika koje su, mislim, jedan je Bož sačuvaj, nije mi se uopšte svideo, ona Trace, mislim, ja, pogotovo u narednim epizodama mi se, ono, pogotovo u sledećoj epizodi baš je ispala, ovaj, kako to da kažem, da ne, bu, ne budem prost, uh, <laughs> retardirana. Ovaj, Nepromišljena. Nepromišljena, u najmanju ruku. A dobro, sad ta prva epizoda kao prva epizoda, dobro, videli smo malo tog underground, taj level 13-13, što smo trebali da vidimo u onoj igri. I ono onoj igri ovaj- smo dobili screenshot sa Boba Fettom. E, da, e, baš to. Baš e, to. E, a, e tu smo. E, da, da, da, e, tu smo. <laughs> A čekaj, što, što ti se nije dopala Trace, samo sam to htio da te pitam, izvini. O, zato što je, zato je u drugoj epizodi ona pokazala koliko je tardena i neko me nervira, taj njen eh, ta njena frizura me nervira ovaj, iz nekog razloga, neko opšte mi ne leži. Ali, Čekaj, ali ti je Rafa okej? Okay. Pa nije mi ni ona, on, ona je onako drčna bezobrazna, ali mi znamo zašto je drčna bezobrazna, zato što ona, ona hoće za ovu... Zato piece of shit? Pa dobro, da, da, da. Ali kako se zove, ne znam, meni je Trace ok lik zato što onako pokazuje tu mladalačku neiskustvo, neiskustvo, ne, ne, jeste, jeste, neiskustvo, ali nekako... uh, naivnost, uh, znaš ono, ima tu neku znaš, pokazuje ono što je Asoka u suštini možda bila kada je pa se to, priključila. Pa to ti kažem, Anakinu. malo je, malo je i ta retardiranost. Da. I to koji je Asoka. Pa da. da, da, da, da, da. Doduše Asoka me nije toliko nervirala. Pa nije ni mene, mene je malo nervirala, ali ne toliko kako se zove, ali hoću da ti kažem, ono, možda je to i dobro, zato što pokazuje tu malo ono koliko je Soka u stvari sazrela, zato što stavlja se u poređenje sa Sokom. Pa da, mogućno, mogućno. Znaš, ima tu smisla, ima tu nekog smisla. Meni je, pa... meni je Trace bukvalno simbol ono naivnosti da. u ovim epizodama. Znači, on je neko ko, uh, to sam rekao malo pre indirektno, uh, ona je super dobro se snalazi u svemu što se dešava na korusantu na nivou 13-13 čim je izašla odatle, nema više pojma šta treba da radi, kako treba da se ponaša. Mm -hmm. Mislim, ovaj, prosto uh, vidi se da uh, odrasla je tu, ovo je moja kuća, živeo sam tu, O, ovo je moja rapa, volao sam, volala sam nju. Ne, uh, ovo je moja draga, volala sam nju, to je onaj moment kad joj oduzimaju brod. <laughs> Au, nemoj. Uh, Ovo, je neki, ovo je neki pajki što mi uze sve. Musavi, Musavi. Da, da, da, da. da. Kako se zove? Ovo, ovo, ovo, ne, ovo je moj nivo živela sam jer ja nemam gde. Čekaj, ali znači, ovo je moj da nivo da- živela sam tu, znači zato što je 13-13. <laughs> Ove, da, ali da. Moram, na nivo, nivou, na nivou. Na nivou. <laughs> da. Joj, koliko volim vas ljude, brate, koliko volim. A, znači, u svakom slučaju, da, ideja je da prosto um, ona se tu, na, ona je tu ovaj, Mm, da kažem tako, mehaničar je, radi na brodovima, opravlja, znamo čak da opravi ove, ove droide, do duše ne zna da ih Uh, da reprogramira, aj dobro. Ne znam potpuno da, da ih reprogramira, odnosno da ih ograniči šta smeju da rade, šta ne smeju. Ove, ali, u principu, znači vidi se, vidi se taj njen, uh, vidi se da ima, da ima, da ima uh, taj knowledge, da ima, tako kažem, uh, zna zanat svoj, ali ovaj, u situacijama kada je pod pritiskom, kada nije više u svojoj zoni komfora, kada nije više tu gde treba, onda ga gubi. Ovaj, tako da e, nekako, nekako i nestaje taj moment. Gubi se taj njen, ovaj, taj njen, ovaj, taj njen ekspertiz, ako već. A, što se videlo već u startu kad su oni droidi počeli da je beže. Pa, bio je lep moment gde ona zna kako se zove u nekim stvarima izvan svoje kuće da se snađe ne svakoj stvari, ali u nekim. Dobro, dobro, da kažem, to, to se vidi u onim momentima oni, kad im oni druidi ili lifter druidi pobegnu. Na primer, da, da, da. Ovaj, ali... Tu ona uspeva da izađe na kraj sa situacijom, ali opet nekim situacijama ne može da, ne može da im parira i onda ih to Souka zapravo pomagala. Uh, koliko vam se onaj moment je bio ono ovaj, right in the feels kada kaže na svom kada je brat naučio da se bori. Mm, da, da, da. da. To je, nije mi bilo toliko, nisam imao taj osjećaj. Meni, meni jeste. Zato što, zato što... ja kontam nju je Kenobi više naučio da se bori nego Anjakin, tako da on... <laughs> ne, meni jeste jer sam bukvalno gledajući tu taj ovaj drugi Jarka Sokin se gleda uporedu i Clone Wars. Ono rewatchovo sam posle tipa 5 godina, 6 tako da ovaj bio sam skroz u tom feelingu, tako da meni je, meni je bilo onako baš. Isto meni je onako Kažeš, baš. Moglo bi se reći da si imao osjećaj za feeling. e bre, dobro. Ja, ja. E, da, tako da mislim da ta prva epizoda onako I, a moramo, moramo spomenuti uh, onaj kompoziciju i muzike i svega kada Soka onako silom izvlači onog loadera. Da, da, da, da, da, obavezno. E, to mi je, to mi je, boga mi, baš mi je, ja mislim da mi je, možda čak i spasilo epizod. Rekao sam ono kunjao i onda kad je bilo to, e, to mi se baš svidelo. Ali, pa, to je ono što sam ti ja rekao, to je onaj moment uh, lepe kompozicije, krene sporije, pa ide malo brže, pa, pa ono, pa napravi neku kulminaciju na kraju. Osim ako si Bad Batch, onda si sav u kulminaciji, u klimaksu, da ne kaže. Get out, get out now. A, da, tako da ovaj, um, prosto ta epizoda je, e, ta prva, je uradila jako dobar posao zato što je Asoku a, e, vidimo prvi put e, da njoj nije baš sve jedno a, da kada pričaju o džedajima ljudi oko nje i u ovom slučaju pričaju na ne baš najbolji način. Da, tu čak vidimo taj diskontinuitet između samih džeda i njihovih, ono šta oni, kako oni gledaju na običan narod, pa kako narod običan gleda na njih. Da, tu vidimo da, da uopšte to nije ono kako razumeš Jedi vide to na, na jedan način i misle kao pa čekaj to je to sve izgleda ovako, a u stvari pravi ljudi kažu ne ne ne to je ovako. I onda mi tu vidimo i kako su, koliko su Jedi pali kao organizacija, koliko su ona počeli da služe senatne silu i narod. Tako da, da, da, da, da. Ima smisla, da, samo što, eto, to je, onaj, to je to što ti kažeš, taj diskontinuitet, a opet tako, do neke mere smo bili i svesni toga iz nekih drugih izvora, da nemaju svi baš najbolje mišljenje o Jedi. Da, da, da, naravno, naravno. Znaš, kao, da je ali baš, prvi put ono... smo videli to na ekranizaciji, baš da. onako na ekranizaciji, i da kažeš da to nisu rekli neki random kriminalci ili tako nešto, nego baš ne, rekao baš osoba ljudi, da. ko je ono, regular person do neke mere ili nešto, ali dobro, da. Da, da. Mislim, ne bi me, ne bi me čudilo da se pojave u ovoj u ovom trećem marku ove dve sestri i da one krenu da koriste silu, mislim. Ali dobro. <laughs> Ajde se nešto pretrivati. Da. Ovaj, ove... Mi smo, mi smo sequel trilogija koja ono, ima sve force sensitive stormtroopere i A, da, inače počeo mi, sequel trilogija mi počela da ide na, ovaj, da, da mi smeta. Na da banta da, da pudu. Prost. Ide ti na banta pudu. Na lightsaber. Da. A, na lightsaber. Što htio da kažem. <laughs> ovaj, da, a, i drugi lik koji je No, je sestra ovaj, od Trace. A, pa ajde da se nje dotaknemo malo u ovoj prvoj epizodi. Znači, ona je neko ko je, da kako kažemo, ona, ona, je naš, ona je naš mar, ona je naš poslovni vodič. Ovaj, međutim, samo što je, um, tako kažemo, um, nema baš najbolju percepciju o tome šta je dobar posao i kako, i kako mu treba pristupiti, za kod našeg Mareta, naravno. Da, on, naravno, ja sam tu da pomognem. Sve za CD-ROM. Da, da, da. E. e, e. A, dobro. Morala kad to, to, to da bude live on air, ali dobro, ajde. Naravno, sve, sve za naše verne fanove. Ajde, Mare, šta misliš o svojoj koleginici? Joj, Rafa. Pazi, frizura je skroz ok, ja, ja njenu frizuru potpuno podržavam. Dobro, ti podržavaš sve što nije standardno, Filipe. Istina, istina. Mislim da se ne lažemo. Istina. Tako da moram priznati, da, Rafa kao lik, moram da priznam, da, bila mi je odbojna u početku u smislu onaj klasični negativac, pozitivni negativiti, što bi rekao Balašević. Um, znaš, ono, e, malo je odbojna je bila, vidi, vidi se onaj njen stav prvo prema Soki, gde ona hoće nju dotera da u tri lepe, to se, u potpunosti ga razumem, zato što u fazonu kao, brate, imamo ovde neki tempo u kojim radimo, funkcionišemo, preživljavamo, ne mešaj se. A s druge strane, isto tako, ovaj, Rafa ne voli Asoku zato što vidi da je Asoka ono sa top side ovog, sa, sa površine jel te, Korusanta, gde je, je mnogo drugačiji život nego dole. I tu se opet vidi moment gde oni pljuju nju, kao, ok, ti si odatle, ti ne znaš što, ti ne znaš što. Kao, pa dobro, ja sam išla u akademiju, u koju si ti akademiju išla. Znači, ono, klasične neke priče koje su uh, ono uh, uh, Paori versus kraljevska porodica nivo u Srbiji, jel te? I vidi se ta netrepeljivost, pogotovo mislim, evo što ste vi rekli Writing the Fields, meni je Writing the Fields bilo ono kad je rekla Skywalker Academy. Dobro, to je sledeća epizoda da, tek, ali da, da, da. Da, ali kao to je taj njihov odnos. Mislim, ne mogu ovde baš ni najbolje da distanciram svaku epizodu, iskreno, jer sam ih Ovo, ove prve dve sam prespavao, pa brate, gledao sam ih pre Dobro, te dve zvanično gledaš kao jednu, ali dobro, da. Pa da, definitivno, A... nemam razloga da ih diferenciram, ali hoću da, da kažem, Rafa kao lik je mnogo cool na kraju, no, u stvari pokaže se koliko je sposoban lik za neke stvari, ali takođe se pokazuje koliko je to nepoverenje možda uništava. Dobro da, ali vidi, ti u stvarnom životu kad upoznaš nekoga prvi put, uh, nisi uvek naj, najviše načisto kakva je to osoba, dok ga ne upoznaš malo više. Znači, ja nju potpuno razumem kao nekoga ko će biti obazriv i onako kao... Ja sam ja pića, ali to je vrlo moguće što ti kažeš, ima smisla. Znaš, ono kao, prosto neću baš da budem 100% otvoren dok nisam siguran kako ću da se ponašam prema kojoj osobi, šta je i da li on ima neki, u ovom slučaju, ajde, gledamo kroz, gledamo kroz Star Wars prizmu, ima neki svoj uh, plan koji možda treba da izvrši i ko zna kako to može da utiče na mene. A s druge strane, meni ona onako, da kažem, specifična iz tog razloga što kada je prvi put upoznaš, pojavljaju se onom bundom njenom šta god da je ono, neka de facto ono je, ono, ono je najbolja bunda na svetu. Ona je, ona je, ona je definitivno Shiv Vuitton, mislim, ne može biti ništa drugo. Uh, ali da. Ja sam mislio da je Vicky Gabbana, ali dobro. Čekaj, je li to od ta Taunta napravljeno ili od čega? Ne, ono nije Taunta, ja mislim da je ono Vampa. Koliko je malih vampi dalo život da bi ona tu? Ni malo, brate, samo jedna velika. Strašno. Znači, velika vampa za veliki ego. Ali ček, Uuuu... mislim da imamo naslov epizode. A, ove, <laughs> a, da, a, prosto a, gledajući celu ovu priču, meni je Rafa čak bio najinteresantnija zbog te njene Uh, da tako kažem, zad, uh, zadržanosti. Znaš, ona nije neko ko će da ti odmah iskaže konkretno šta misli, nego će prvo da te džađu jedno vreme i tek kad bude sigurna da ju se iskristalisalo ko si šta si, ona će te napadne do duše. Druga epizoda je to malo poljuljala tu ideju, jer je bila vrlo vokalna u startu. Ovaj, I mislim da nije, nije lako palo to što um, to što je Ahsoka tako uh, brzo se skontala sa Tracy, što su njede tako, što se kaže, ovaj, tako dobro se slažu Nišća ja bukvalno. Uh, I tu se opet i taj kontrast među uh, Tracy i Rafe, znači Tracy je ono uh, naivna, otvorena, uh, potpuno ovaj, da kako kažem, život u nekom svom svetu, a Rafa zna šta se dešava oko nje, zna šta su joj obaveze, zna šta mora da radi i prosto uh, s druge neke strane, to smo posle videli, što si ti mali rekao, koliko je zapravo snažljiva i ume da ovaj, e, i sposobna. Uh, ali, kod si... nje ima, ali kod nje ima nijansa naivnosti, isto kao slažem i se, slažem Veoma se. jaka nijansa naivnosti, čisto da se naglasi. Slažem se. Da ne ali... bude da nisam rekao to, Da, ali u dru, na, na drugi način. To, to će u drugoj epizodi. Na drugi način ispoljeno nijansa, nijansa najavnosti. Naravno, za naravno. Za one koje imaš kod, kod Trace, recimo. Da, ali ima je, to je bitno. Da, da, da. I zato, zato je taj njihov kontrast odličan. Ovaj, I onda tačno vidiš tu Asoku kao neko ko će zapravo biti veza, jer ona razume jednu i drugu u situacijama kada se njih dve, kada su njih dve u konfliktu. I ume da bude ta spona, da tako kažem, među njih dve. Ovaj, tako da, to je neko moje viđenje tih likova. I ovaj, to što Soka zapravo, uh, jako u nekim situacijama Rafa ne vidi endgame svog plana, recimo sa tim lifter druidima da su oni zapravo bili assassin i korišćeni kao assassin druidi, destruction druidi kako već su se zvali. Ovaj da su je toga svesna i kao ok, ne bi treba, moramo da pazimo kako ćemo s njima. Rafa je u fazonu samo ih opravi i to je to, nema šta da brineš. Uh, Ovaj, ima taj, uh, i mislim Don't da je to čak... Happy. Mislim da je to čak ta, ta razlika između, između i to što je dovelo do tog konflikta pod nacima navodi između Asoke i Rafe je upravo to što Asouka vidi širu sliku, a Rafa ne vidi. Potpuno. Da, da. A, Definitivno. Tako da, to mi, se, to mi se jako dopalo ovaj, kad smo ih upoznavali prvi put. Ta interakcija koja vidiš da um, su neki ljudi da kažem, kako kažemo, ti obični ljudi a, Star Warsa nemaju tu širu sliku, šta se zapravo dešava i koji su to zapravo momenti koji, koji kako treba utiču na, na, na, na pa, dobro cijele galaksije, ajde da tako kažem. A oni su u fazonu, ma ja da preživim do sledećeg dana i meni je super. Ovaj, I tu se zapravo vidi ta razlika. Pa, da, opet kako se zove, pro, možda isto problem u tome što e, dobro da ne vide širu sliku, ali isto tako nisu ni svesni da postoji šira slika. Da. U smislu, oni su, oni su odrasli na tome da šira slika ne postoji. Šira da. slika nije ništa što je postojeće, to je izmišljotina, kao samo je bitno preživeti danas za sutra. Da, da, da. da. Onda imaš taj moment koji je problematičan. Apsolutno, apsolutno inače, pričalo se, ako se ne varam, na Celebration 2016. je pričano u ovim epizodama. Mislim da je Dave Filoni imao neki panel o ovome. I da je tada pričao da je plan bio da ne budu seke, ove dve, već da bude jedan, jedna muška osoba koja će zapravo biti uh, love interest za Soku. Da, znam to, sećam se toga. A, e sad, to je umeđu vremenu promenjeno I sad ono što mene zanima pa da, zašto je... imati jedan love interest ako možeš dva? <laughs> ne... A, a, ono što mene zanima jeste da li vam se dopalo ova egzekucija ili bi vam možda bilo zbavno da vidite nekog ko bi ovaj ko bi bio u po drugom perspektivi za Soku, znači kao love interest. Lazer. Uh, Lucky? Hmm, pa ja mislim da je možda bolje bolje ovako kao što smo dobili, jer mislim opet sad ne znam, nismo videli šta su oni hteli da odrade sa, sa ovim tim smaglerom koji bi bio taj potencijalni love interest, ali mislim da je čak i Dave Filoni rekao da su se preodlučili za ovu opciju kao da vide kako i, i te a je uslovno da kažemo mlade žene, devojke, bukvalno devojčice čak, kako one preživljavaju, koje su negde tu osokini godina, kako one preživljavaju uh, dole u tim uh, nižim lepšim delovima. Nivo, lepšim <laughs> delovima, da. I onda da vidimo tu interakciju Jasoke sa njima. Tako da možda je to sad evo, ono, u krajnjoj liniji, možda je sad naj, možda i čak su i najbolje se opredelili za, za tu opciju sa, sa njih dve, a i opet kao, čak mislim da su govorili da su se isto odlučili za, ovaj, za ovu drugu opciju, da ne bi a, ovo Laksa i i ovu Asoku, e, da te šipere koji šipaju njih dvoje, da ne bi sad bio kao došao tu još jedan lik, ono ni otkuda. Tako da, ajde možda da kažemo, pošto nismo mogli da vidimo taj, taj originalni plan ovako sve je animiran i celu, ceo tok priča, ja, ja bih rekao da je, da je ovo sasvim ok. Ovaj, čak možda, možda i bolja opcija je ova s kojom su ovaj, i, ono, i otišli na kraju ali ono, bilo bi možda dobro videti to na šta bi ispalo. I taj ark, ali mislim, mislim da, da nisu uopšte promašili ni ovako kako su napravili. Pa pazi, mm. sa Clone Warsom teško da možeš mnogo da omašiš, sve dok ono, daš ljudima par stvari koje ljudi vole iz Clone Warsa, ne možeš da omašiš sa Clone Warsom. Pa da, pa da. Mislim, to je, to je neko moje iskustvo već neko vreme kako pratim Clone Wars kad kažem neko vreme, mislim od kad je izašao, što bi se reklo, ali mislim da ti ne možeš da omaneš mnogo sa Clone Warsom, daj ljudima tih par stvari koje znaš da ljudi žele u Clone Warsu i ti ne možeš da omaneš, ti si napravio Clone Wars kako treba. Da, e sad, to je, to je, to je malo loše, zato što tu se onda stavlja neki kao uh, predviđeni kvalitet koji hoćeš i ne želiš ništa drugo da imaš. I onda to može malo da bude ružno. Pa dobro, sad zavisi opet šta ti je cilj, znači u ovoj situaciji a, oni su nas prvo obradovali tim što ćemo uopšte dobiti Clone Wars sezonu 7, to nismo mogli ni da sanjamo da ćemo dobiti. Drugo što nas je obradovalo ova prelepa animacija koju su nam doneli, a treće, ako već se držimo toga, pa ajde neka bude tako, ali eto, bar dobili smo Clone Wars, mislim. Moglo i da ga ne bude. Da, moglo je da ga ne bude. Ovaj, ali I da, se naše kukanje. Da, tak, tu raspravu, tu raspravu smo imali i prošli put, prošle epizodi nas trojica. Imaćemo vrtno e svaki put tu raspravu. Pa da, zato što sam ja svaki put u fazonu, ako ste već uzeli da pravite, napravite ga kako treba i napravite nam 20 epizoda, a ne 12. Dobro, to stoji. To stoji. Kao, da, to je ono što mene najviše trigeruje, ali brate, što, što vi kažete, mogli smo i da nemamo, što opet ja sam u fazonu bolje da imamo išta nego ništa. Pa da, a i ovi Jarkovi što smo dobili, uh, ovaj, sve su nekako ono, irelevantni su arkovi. Nekako, ono. Ajde, Bad Batch, uh, eh, on manje, da, tačnije nije. Eh, ono, on nije, on zaslužuje priču za Ekoa i... Eko i za Rexa i svašta da, nešto. Da, da. Siege of Mandalore uopšte nije nebitan ark, izvinite. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. To, znači, to, naravno. Ovaj ark je po, meni, do, po mom mišljenju dosta bitan, uh, za ovaj sad, sad, sad o kom sad pričamo, zato što uh, je Soku pripremio za ono što je čeka. Da, vidiš, ili, je, za, ili je isprepadao? Pa, Pa, mislim, vidi, a, ona je došla u situaciju da više nije, mislim, jeste Jedi, ima ona tu obuku, se ona to izdalje koristi, zna ume kako već hoćeš, a, ali a, e, došla je u situaciju da to ne sme da pokaže. Mislim, sme, ali da niko ne vidi da je ona Jedi. Da, da. Mora, da ču, mora sebe da čuva u toj situaciji, zato što ona više nema tu protekciju Jedi-a kao organizacije, jer je sama za sebe. O, da, pa da. Ovaj, I u ovoj situaciji vidimo kako je za nju, taj, da kažem tako, prelazni period uh, funkcionisao, jer ona sad mora nekako da nađe način da, da tako kažem, ostane uh, sposobna za to što su je naučili, a s druge strane da e, opet ostane iskrivena. Šta to mislim da je ovo dosta bitno, pogotovo zbog tog Mandalora, da ona mora da se pojavi kao neki lider iz senke, jel? Koga, za koga Mandalorci nisu očekivali da će se pojaviti. I možda, možda će baš to iskustvo iz tog razloga i značiti. Možda, vidjet ćemo. će morati da bude neko ko treba sad da predvodi, eto, ogromne, ogromnu vojsku koja treba da pokori maltene planetu samo da bi je spasla od crime bossa najvećeg ikad. Ovaj, pa možda i najvišeg, obzirom da ima metalne noge. A, ali da, u svakom slučaju, ono što ja teo da dodam ovde jeste na, na temu ovu, da li, su, da li je ženska ekipa ili, ili žensko-muška ekipa. A, bilo bi zabavno a, videti taj, tako da kažem, tu ironiju uh, i ceronik što kaže Palja, ovaj, kako je napustila Jedi, odma je potpala pod ljubav. Mislim, znaš, ono kao, uh, attachments are forbidden, odma smo to prekrdašili. Samo, samo ću reći, Samo ću reći kako se zove, to bi bila fora da većina džedaja iz saveta i mastera nisu već prekradašili sve to. to... Pa Ha, da. Mislim, setimo se, setimo se uh, Kenobijevog predivnog monologa kada umire sa tim, gde on u fazonu, uh, da si mi samo rekla, ja bi napustio savet zbog tebe. A dobro, okej, okay, ali <laughs> slažem se, Izvim, ali... morao sam. Ne, slažem se, ali znaš, ono kao, bilo bi, do, bilo bi ogromna ironija u smislu kao, evo, već ih je napustila i već I odmah već, na tome. A, <laughs> o, pa naravno, mislim mada mi, kako. Mada mi je super kako. ovo, zato što, što bi rekla Fly Beyonds, All the Single Ladies. A, <laughs> A, da. E, tako da, da. Um, odnosno Slice Noodles Beyond, tako ćemo je zvati. Uh, da. Um, pa dobro, mislim što se tiče ove epizode, hoćemo da je ocenimo nekom pa, ocenom. Pa mislim da moramo da je ocenimo nekako, pošto smo već krenuli sa tim ocenjivanjem. Da, ti ja si već tabelu i sve ostalo. Mislim. Naravno, pa Rafa grupe. Jeste, slažem se. A, Lazare, kako ceniš ovo? Ha, pa ja ću da kažem za ovu prvu epizodu 7. 7, onako solidna, solidna sedmica. Isto. Ti ću 7, mam. Da. Evo, ja ću da budem fair. I reći ja ću šest. Kaž... Ja ću... <laughs> Joj. E, ja ću reći isto 7. Šta? 7. Aha, dobro. Solidna sedmica, položio bi kod mene na ispitu ovaj. Al kako da Filoni, jel? Pa, mislim, ova epizoda bi položila Filoni Aha. pitanje. Filoni je, Filoni je meni položio, pa položio. Pa pitanje, vidjet ćemo šta će još da uradim. Dobro, da, da, imamo, imamo još jedan ark. A ne samo to, nego šta će kasnije da radi. Naravno, naravno. Pazi, ako je sudeći za ovaj Resistance, mada on nije toliko ni bio uključen u njegov development, e tu je, boga mi, pao žestoko. Ovaj, da, da ne pričamo o rezistencu više, znači imam vijetnamski flashback. Zašto? Nije najgora, nije najgora stvar u Star Warsu koju sam gledao. Mislim, uvek postoji epizoda 3 Revenge of the Sith. E, e, e. O, e. Ovo je sad bilo jako nisko i ovo e, stvarno nije bilo e. primereno, ali ajde sad. Stvarno, stvarno. Um, idemo na drugu epizodu, znači ovo je epizoda u kojoj... Volim ja vas, ljudi. Znamo, znamo. Znamo, znamo. Uh, nismo ti prepoznali slobu, ali znamo. A, što sam teo da kažem, da. Slo šta? Slo ko? A, eh. e, sad! E. Eh. <laughs> o, ovaj, što sam teo da kažem, da. Idemo na drugu epizodu, ovaj, u principu tu imamo priču u kojoj Rafa uzima posao za prenošenje određene substance. A... Određenih začina. Da. Pa, da, začina što bi rekli u prevodu, Star Wars, Rise Skywalkera. Uh, trgovac začinima pod Amerom, da. naj, naj, najprofesionalniji. Uh, ovaj, imamo, sad imamo konačno taj prvi veći konflikt unutar grupe. Ovaj, um, koji se tu meni ono, ovaj, dopao. Uh, ali ajde počinjemo prvo, moram da prokomentarišem ovaj, treba ispravi svoj brod, imena da. Silver da, Angel. Silver Angel. Meni je to da. po ime, ja ne znam. I meni, i meni se sviđa to ime, ja ne znam šta, je, šta su Ahsoka i ova Rafa mislim, pričale gluposti, meni, meni se sviđa ime, ne znam A vidite, meni je, meni onako kao, može da prođe, moram da se složim sa Sokom ovaj put, iako ne volim da se slažem sa Sokom. Zašto? Pa ne znam, nije mi nešto naziv broda, prvo predugačak je naziv. Znaš ono, treba nešto kratko, da Ravager, um, da, Rob 1, e, <laughs> da Slave 1, Slave 2, Rob 1, Rob 1, Rob 2, znate, znači ono, ti, ti, ti, ti nazivi koji su dugački tipa da Millennium Falcon, uh, The Silver Angel, da Ravenclaw, znači onako malo mi je kao, uh, malo budu napadni. Čekaj, tebi se ne sviđa ime uh, Millennium Falcon? E, nije da mi se ne sviđa, samo više volim kratka imena za brodove. Hmm. Hmm. Dobro. Važno dobro. ne, ali, ali super je, ali onda kad, onda kad uzme da igra, onda mu je Houndstoot omiljen. <laughs> pa Houndstoot je tako, tako, on je veliki brod, ima veliki naziv. Znači, znači to, to, to je veliki brod, to je brod velikog uh, kalibra, to je, to, je, to je kvalitetan brod. A šta hoćeš da kažeš da Millennium Falcon to nije? Izvini, brate, Milanijem Falcon u svakom putu kad su ga leteli, on se raspadao. Pa, ali, ali preživio, se nije raspao. On je preživor. On je preživor. On je, on je preživor, on je brod da. preživor. Da. da. Dobro, ako vi kažete da je on preživor, ja prihvatam taj naziv. Da. To je sada brod preživor. Kaže, kaže čovjek koji ovaj, u X-Wingu leti M3A Interceptor. To je model broda, to nije naziv, to je model. Znam, da šalim se. <laughs> Mando Brodići mi ne dirate. Dobro, nećemo. A, idemo dalje, ovaj, znači tu kada su... E, tu imamo ovaj moment sa Skywalker Akademijom, kada je... Kada Trace pita Soku, ovaj, ko je to zapravo, gde ona naučila sve te, sve te stvari oko brodova, letenja i ostalog. I onda joj ovaj, E, i onda je Soka kaže Skywalker, na Skywalker akademiji. E, e to, to je, je bilo, to, to je, bilo isto žestok, the... ono right in the feels moment. Yes, to, to, to, je bio feels in the feels moment. E, bukvalno. Ovaj, the feels of my feels felt it. A, I onda se dešava sledeće, znači pojavljuje se gospođa businesswoman, intergalactic businesswoman, koja kaže mi moramo da rešila da se nam posao, idemo da dones, da idemo da prenesemo nešto, idemo brodom, bla bla bla. I tu dolazi e, ali, ali ne zaboravite tu moment šta je ona uradila u stvari svojoj sestri tu. Gde da, da, da. je kao, da, da, jeste. e, treba mi pilot, ti si najbolji pilot. Kao imala sam ja svoju grupu, ali su me svi ispalili. Da, Da, da, da. Ali dobro, nije se stigna 40 u starom životu. <laughs> Pa, definitivno, mislim tako, tako deš, definitivno se ne dešava da napraviš grupu, ja da te grupa ispali. To se slažem. Pa da, zato, zato baš i kažem. Da. kaže onako tužno igrajući svatar sam. <laughs> Ali ja znaš šta s ti misli. <laughs> provalili smo te pare, zato sam i rekao da, da se to dešava u stalnom životu, baš da im kako ću da odreaguješ. Da. Naravno ste me provalili, deca moja. Evo, e, da kako već kod toga, mi vidimo da Trace u stvari zna da leti brod tako što zna da leti e, kućna pomagala. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ona ne zna da leti. Ona zna da leti Ne možeš brod, da kreneš brodom pod ručnom, ali ne možeš. Kao znači, kućna ne možeš... pomagala. Ej, znači, ne dolazi u obzir. Znači, neću da pričam o tome, krenula je pod ručnom. A žensko je, žensko je. ne, ne, žabe, ona, ovaj, čekaj, ako, ako se ona propagira rekao najbolji pilot u galaksiji, mislim, de facto, najbolji pilot u galaksiji, Svi su najbolji pilot u galaksiji. Slažem se. Samo je jedan najbolji pilot u galaksiji, zove se Jeffrey. Ne, nego, ne, nego Ray Palpam. Palpam im. Da. Ne, u stvari Ray Skywalker. Uuu, kako me nervira. O, ne znam zašto mi. A, kad sam ja krinđovo na to, kad sam ja na to krinđovo Lazare, dok smo snimali onu epizodu specijal, ništa nisi imao protiv toga. Pa nije mi se sleglo. Tak, tak, ti se svidelo. Pa nećemo sleglo. Nije, mi, nije mi se to nikad, nisam nikad rekao mi se svidelo, ali nisam, nis, nije mi se još nije mi još ovaj, leglo sve. Sad mi nekako, sve mi nekako se sad spušta, sležava, svarilo, razumeš, i sad uopšte mi ono, jako, jako malo stvari mi tu leži. Uh, Ali dobro, ovaj. da, da, se, da se vratimo. Da, uh, prosto... Um, to je normalno da svi ono propagiraju da su najbolji piloti, mislim to je normalno, prosto svi mi imamo uvek nekako razmišljamo o tome da smo mi u nečemu najbolji, to je normalno. Ovaj kad odabereš nešto u čeme hoćeš da se uh, čime hoćeš da da ti bude kao neka glavna okupacija u životu. Ali u principu uh, ne kričiš pod ručnom, nikako. Znači, to, to, to me tako zabolelo, nemaš pojma. Ovaj... A znači što je najgore? Ona je sagradila taj brod, ona ga zna iznutra iz polja. <laughs> Ona zna ga izgleda dole. Znači, zna, zna da je napravila ručno. I zna kako je povedala, i sve zna. I opet krenula. Znači, ali mene, mene, to, mene to jako zabolelo. Znam da previše rentam u nečemu što nema smisla i opšte nije ovaj, a, nije opšte bitno, i, ali ajde. I, uh, I tu dolazimo do vratno, mislim, meni najdraže scene u svim ovim epizodama, ne računajući pojedine iz poslednje epizode, uh, je ova scena kada se uključe u Military Lane, među one, Ej, među one da, mlade da, da. gunshipe, i onda imamo onaj callback na epizodu 6, da, sa da. Jularenom i Anakinom. Meni inače ta scena Uh, iz epizode 6 sa Shuttle Tideriumom najdrža scena, vjerojatno jedna od najdržih scena u Star Warsu generalno. Prvo zbog muzike, drugo zbog svega što se dešava. Ovaj, I onda kad sam idu callback na to, to mi se tako dopalo. Znači, i Lauren i ovaj Anakin. I tu vidimo taj moment gde opet ta, ta, taj, ovaj, kako se zove, um, ta paralela gde Anakin osjeća Ahsoku, onda Vader Luka u istoj sceni, kao ovaj, pusti ih da prođu i sve ostalo. To mi se jako dopalo. A čak možemo pretpostaviti da je <clears throat> iste izraze lica imao i u epizodi 6 pod maskom. Da, apsolutno. Pa, Što mi se isto svidelo mnogo. Da, da, da. Mislim, i čak ono, ta paralela Pijeta i, i, i Ularena je da. identična. Da. Znači, ono, a, taj walkway i E, kompjuter i ovaj stoji iza njega, ovaj drugi neki tu nešto čačka, znači jako mi se, jako mi se scena dopala. A Jularen malo propao čovjek, ono, postario malo više. Pa dobro, mislim, znaš kako... Samo ako... jedan nije stari u tom periodu i zove se Tarkin. Pa dobro, ima i to smisla, ali u principu gledaj, gledajmo to ovako. Ovaj, Gosn Jularen je neko ko će da bude de facto M, odnosno šef obaveštene službe. Da. Mislim, da. on mora da bude onako kao malo ono stariji, znaš, kao da bude ono, dode, da dode, da dode iskustvo, znaš, kao star, iskusan. Naživeo se, proživeo se. <laughs> da, starac, starac Jularen od e, stotinu djetaka. starac Jularen od stotinu bitaka. Da, da, da, da. A, da, ili ako hoćeš već starac Jularen od stotinu flota. Uf. Uh, kako god. Uh, I da, bro. I da, izvini, ovo, ovaj, isto treba sad spomenuti da onda <clears throat> ta Jasokin arki u stvari se dešava pre Bad Batcha. Da, uh... Zato što i Anakin i dalje na Korusantu, a u Bad Batchu on kaže padme da on već ono neko vreme u tim Outer Rim Sieges. Tako da, ovaj, vidiš. Znači onda da je Soka posle. Ili, ne, ne, ne, ili pre... ovo posle njegovih Outer Rim CGs? Ne, ne, ne, pa, ne, nije, ne, može, ne može posle, oni za Outer Rim se oni vraćaju direktno na... Direktno na... Direktno na epizodu 3, da. A, tako su odlučili, znači. Da, da. da, da. Pa ne, tako, i jeste bilo. A, da, da, da. Hmm. Um, e pa vidite, onda je trebalo prvo da urade Asoku, pa Bad Batch, pa Mando, al, pa još al, više ja da- mislim da... da su to uradili više ono kao, <clears throat> jel Bad Batch, znaš ono kao puno akcije, znaš da nas vrate ono on board, a ovo je bio onaj malo, znaš, uh, sporiji Jark. A drugo, da a drugo Bad Batch kar... znamo. Da, Bad Batch smo a, Da smo dobili Bad Batch na kraju, ovaj, nakon Mandalore bi bio u fazonu, ok, ovo sad već znam, kao ok, kao Mandalore bi bio wow, a pa ovo kao već znam. Eh, da, nešto. ali znate kako ima još jedna bitna stvar, svi znamo poznatost, čuvenost Clone Warsa i kontinuiteta u smislu ko, kako su im hronološki raspoređene epizode, a kako su izlazile epizode. Isti su, ko, gori su od Star Wars sage po tom pa, pitanju. Dobro, to je kao anthology series, kao, naš ono... Ne, ne, pa ali da, od Star Wars sagi. Star Wars saga koja izlazila 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ne, ne, naravno, naravno. Ovo čudo izlazi još gore, znači ovo čudo izlazi i ne znaš šta ide kad. Mislim, zna se šta ide kad, imaju liste za to, ali na pamet ne možeš da ga pokačiš ono prvi put kad gledaš, pogubiš se. Ne, to, to da, to je opet neki izgleda trop Star Warsa, da mora da imaš prikvele, sikvele, ali da ko izlaze ono, prvo izađe ne znam, prequel, pa onda još jedan prequel imaš posle toga, pa jedan sequel, pa onda između prequela i da, sequela. Da, pa prequel, ovo... sequela, sequelovog prequela da. originala. To je za opet neki trop Star Warsa koji mi se ne sviđa, ali ajde ono. Tu je Wikipedia. ako nam je to, ako nam je to najveći razlog da nam, ako nam je to najveća stvar koja nam se ne sviđa kod Star Warsa, mi smo odlični. Pa ne, ne, naravno, ovaj, opet imamo tu Wikipediju, spašava nas. Naravno. Tako Vuki da. su uvek tu da nas spasu. Da. Da. Um, dobro, i onda se dolazimo na onaj prelepi castle, da ga tako nazovem. E, da. Ono je ja ne znam, znači... Ja sam prvo bio u fazonu, čekaj kao, ali ovo Kessel ili možda neki, ono, tu planeta pored, međutim, to izgleda ono, jedan deo je takav, drugi je ovaj, taj sav iskopan, da, razoren, da, i to mi se svidelo, da. iskreno. Kao ono da, da, da nije samo ono jedna okolina, jedna planeta, nego imaš ne da, znam, da, da. malo ovako, I malo ono što je ovaj, super, oni tu spominju nekog kralja, zaboravim kako se on tačno zove, a, tamo na Kesselu, on se navodno pominje i u solo visual dictionary na Kesselu isto, nešto vezano za Kessel. E, nisam, da. nisam čitao solo visual dictionary, ali moguće da ja sam se malo, ja sam malo istraživao ono, reference, easter eggs i te stvari, čisto da im šta prilike tu sve se provuklo. Ovaj, pa eto, znam da, znam, eto, taj kontinuitet sa solom postoji tu. Um, gdje tu saznemo da je zapravo plan da se prenosi Spice, što, odnosno začini, što se Asoki uopšte nije dopalo. Uh, navodno oni pričaju da će to biti korišćeno da se prave lekovi, Pa, da, A svi zapravo znamo znamo zašto Spice služi. Pa, Jako vidiš, može za lekove, da. ali... Definicija leka, znaš, to ti je sad. <laughs> pa, pa dobro, sve leči. A, da. Zapravo, ima smisla, mnogo ima više smisla što si sad rekao. To ti kažem. Definicija Naravno. leka je zapravo nešto sasvim drugo. A, da. Lekići su lekići. Ka, u kom god paketu došli, a? Pa da, pa Tako pa da. je. A, e, dobro, i onda imamo moment, znači, kada taj sastanak. Imamo moj omiljeni moment. E, uh, onaj, onaj moment kada Trace kaže kako imamo najbrži brod. Imamo najbolje pilote, imamo najbolje sve. Ćuti, ćuti dete. I onda, dakle, onda lik počne da ispreda na kraju. Rafe koji su ne, ne, onda lik počne da je on ispreda na kraju, onaj Tvilek, šta je već, onaj lik tamo što ih je dočekao. O. Da, vi ste to prevesti najbržim brodu, s najbržim pilotom. Više ako ona se ozarila sva. Ovo se spreda lik, tačno se vidi. Ono, da, ono... da ovaj. ono, lik je, lik je ponižava u suštini. Da, pravo. I onda dolazimo do, znači, um, prvog momenta kad, su, kad je drojka, kad su all the single ladies same u brodu. Ja, uh, to je tako lep moment. To obožavam, tu, tu scenu. I počinje rasprava. Da. Uf. Da, da. To je da, zašto moment, prenosimo Spice, da li je to zapravo Oja, najbolja descent to the dark side. Rafa, da li si ti normalna i slične stvari. <laughs> Ona kaže, ne mešaj mi su finansku konstrukciju i poslovni plan. Tako I ja onda Trace kaže... Kad mi vi rekli, epizode od dva sata su predugačke. Ja kažem, ne mešajte mi se bre u poslovnu konstrukciju i planove. I onda dođe Trace i sve otera u džavola. To, da. i, onda dođe, I onda dođe Trace i uradi najlepšu stvar ikad. Znači, to je najshitrenija, najlepša, naj cutastija stvar, kada je samo dampovala to u hajku. Ali nismo još došli dotle, čekaj. Prvo moraju dotle da podignu. A pa da, mi smo da. pričali već o tom, o toj sva... A, ja sam računao da smo već završili kod... Ne, ne, ne, ne, ne, ne, sad je moment da njih, njih tri odlaze baš na, na, na onaj ružni deo Kessela. Koji smo videli onaj prelepi deo Kessela, onaj gde misle da su toliko, toliko, da ima toliko lepih droida. Da, prvo, prvo da, <laughs> da. droidi, ne, to su ljudi, a, radnici, ne, to su robovi. I onda, I onda imaš konačno onu realizaciju kada Rafael kaže pa da su robovi Republika bi to davno isključila, odnosno poništila. Više onako soku koja onako kao u fazonu. Pa sad. <laughs> pa ima smisla, pa ne. Ali, Skapirala ali, je pa, poentu, znaš. Da, da, da, da, da. I tu zapravo Ovo, ovaj, vidiš ma... da, eto opet ta siva zona. Što je Mare rekao, pan, siva zona. Ovaj, to ti je to, znaš, prosto, znači, obično ljudi smatraju, ok, znači, Republika stoji za, navodno stoji za dobro oni će da prekinu ropstvo. Ali gde je ta republika? E, gde e, je pa, ta? Eno ih većaju o šampitama. da, <laughs> da, da. Pa da, koji ko, uku ukus šampite da donesu paji za rođendan? <laughs> ne, šal strano, ali znaš, ono kao, prosto, onako dolaziš kao, da vidiš stvarno je žensko pravo. Rekla je pravu stvar, znaš, kao, pa, to bi republika davno ugasila i kao više onako se kao, e, da, trebala bi da ugasi, ali nije. Ali čekaj, raspravljaju o jako bitnoj temi. Da, da, da. I onda Sena. posle, naravno, utovaruju Spice, sve to, Dino Kras kombajno s i onda kreću putem Pajkova. Joj, te Pajkovi rasprava. nikad nisu imali lepi screening. Zašto? Ja volim Pajkova iz nekog razloga. Ne znam, ali nikad nisu imali neki lep, neku lepu pojavu. Pa, kad, pa dobro, mi smo uvek vidjeli te uh, uh, drag lordove i ovo ono. Mada recimo da smo videli Son of, ne Son of Datomir, nego Dark Disciple, videli bismo i te male pajkiće, ono, nevinašca. Rečicu. E, pa navodno se ova dvojica pajkova pojavljuju u Dark e, su, Disciple. E, pa, e, jo, da, ne sećam, da. čitao sam knjigu Ja još nisam dobro došao, pa ne mogu da ti kažem, ali znam ne, ne, da ja sam se... je čitao, ali ne mogu da se setim jer sam čitao odavno. Ovaj, pa nisam pa, do to došao, ali opet kažem Mr. X i e, reference. Ne, ne znam, je li to baš ovaj Musavi, ovaj, jel on se pojavljuje? Pa da, ja mislim da se obojica pojavljuju. Taj glavni, s onom krunom de facto. Da, da, da, Musavi. I ovaj, da, ovaj s onom jako fancy maskom Masko, preko faca. Da, da, da. Ovaj, tako da, da, tako da imaš onako, sve šarene, svi šareni materijali razni su lepo tu povezani po, ovaj, i sve. A, nego ono što meni tu zabavno još jeste, e sad dolazimo do te naravno ključne rasprave. A Sovka kaže ne daješ ima Spice, Rafa kaže to je moj posao, to ću da uradim, šta ti znaš o njima, onda Sovka kaže šta ona zna, onda Rafa su da ona previše zna i ko je ona i šta je ona. I onda ovaj, na kraju, i tu je zapravo ključna sredica bila kada je neka od njih dve rekla, a misli da je Sovka to rekla, da mogu da uzmu brod od, da zaplene brod uh, Trace. U, uh, to je bio trigger point. Break, I, e, Star Wars Breaking Point. Breaking e, to point. je bio Star Wars Breaking Point, definitivno. Smrdi bube bez. I... Oh, Joj. ne. I onda, <laughs> I onda se vidi moment uh, uh, te čiste genijalnosti. Čiste, mladalačka umetnost, umjeće. Čiste, čiste žice za, za najbolje poslovno rešenje, najbolji poslovni potez. Treba danak samo, na iskustvu. Danak da na iskustvu, u definitivnom smislu. Treba samo, što si rekao Mare, samo baca taj spice Ali realno gledano... Bacila si sve niz rijeku. Bacila si sve niz sve hyperspace. Sve Bacila si sve niz hyperspace. Da. A, što bi rekao ovaj... Ali dobro, znamo da su i najbolji ikada koji su se time bavili. Most notably Han Solo je isto bacio svoj tovar čim je video Imperiju, tako da... Da, da, ali even he gets boarded, kako on kaže. Ja da, ne da. želim da znam kako Han Solo aborduju direktno, ali dobro. Pa, čudni su putevi Imperija. Do you think I have a choice? da, ovaj, ali da, mislim u principu eto, nije, nije, eto, ovaj, čak, čak i mnogo iskusnima se to dešavalo. Tako da ja mislim da to se, samo što eto, njih, njih tri nisu doživele, odnosno dož, Soka je doživela, to sam definitivno siguran, samo ni upoznala verovatno Han Solo. A, ne da mi znamo još uvek dok, dok, nam, dok mi taj mit ne, po, ne pobiju. Čudne, čudni, su, čudni su putevi e, Star Wars e, The Mandaloriana. Oh, A... Zamislite Han Solo u Mandalorianu gde se njih dvojica face offuju ko će prvi da potegne. Pa breš, Solo bi e, pucao bi... prvi, ali Mando ima svoj oklop, tako bi da. Mando pobedio u toj... Pa, u toj... Ali, zar je bilo sumnje? Ali Han umire tek kasnije. Pa nije rekao će ga, ovaj nije ubijao svakoga. Sećaš se kako je rešio svoje bivše kolege? Dobro, da, ima i, ima i tu nekog smisla. U svakom slučaju, da. Um, tako da, ja ne bih to potpuno zamerio Trace, jer bilo je i mnogo boljih od nje koji su počinili iste greške. Samo što su ti drugi se mnogo bolje snašli da iz njih izađu. Da, i ti drugi su znali šta ih čeka ako tako, ne, tako nešto urade. Da. I drugi su imali imperiju za, za petama. I drugi ja. su imali svoju devojku. I drugi su imali svoju devojku koja će da ubije Crime Lorda koji ih juri. Da. E, da, čitaj krvnički zadavi. A, <laughs> ovaj, <laughs> a, ovaj, tako da, da. A, I onda dalje, naravno, stižu na... ovaj, stižu kod Pajkova, dočekuju ih pomenuta dvojica, a, s, jedan sa krunicom, drugi sa fancy maskom. I tu vidimo onaj a, eh, tako spontani mind trick koji niko nije skontao. Tek kasnije skonta ovaj drugi. Kad im ona kaže kao nemamo spa i bla bla, rešit ćemo, ne znam ja šta, nije vam potrebno i bla bla bla. I, ovaj, i oni tu krenu, na izgled se izvuku, međutim trektor im je moćna stvar. Um, tih Znaš kako, kad imaš, kad imaš maskicu, mind, tring, mind, mind trikovi ne rade na tebi. What do you think you are waving your hand like that? You think you're a Jedi? You think you're a Wookiee? you think you're a Wookiee? <laughs> I'm a Toydarian, my tricks do not work on me, only money. To, to, to. Ali ovaj nije Toydarian, ali na ovog samo rade pare i dalje. Da, da, da, ovaj, to je to. Um, ovi su, ovi su više u fazonu I'm a pike, mind tricks, mind tricks might work on me, but only money. <laughs> Only spice. Ma, mind, trick, mind tricks uh, work on me only without a helmet. Joj. <laughs> Joj, and, and ovaj only spice. A šta ćeš, dokazali smo u suštini ovaj, ovaj Arki dokazao zašto je, kako se zove, e, zašto su kacige bitne u Star Warsu u stvari. Osim ako ovde, si Stormtrooper. Ne, ne, ovde Osim je dokazano u da. stvari da su kacige korisne i to ćemo dokazati do kraja ove emisije. Da, Evo, da, osim ako si Stormtrooper. Da, da, da, da, da, apsolutno. Uh, jer smo videli na primjeru Rey da to baš ne pomaže. Um, epizoda 7 naravno. Da. I James Bond. Uh, da tako da, da, mislim, ova epizoda je bila, bila je prožeta raznim nekim tako sitnicama koje ti onako zagolicuju maštu. A, I onako ti kao, jao cool, jao strava, mislim Skywalker Akademija, onda ta scena koja je pandan epizode 6, pa onda Castle, bla bla bla. Ima tako zabavnih momenta, tako mislim, ova epizoda mi je jedna, ovo, vjerojatno, bolje je protekle svakako. Da, da. A, I eto i dalje širimo tu priču o tome, o tom međusobnom odnosu, što mislim da je zapravo ključno, jer ti likovi na taj način moraju, nekako moraju da napreduju. Ovaj, I prvo taj odnos njihov je tu ključan na tom putu. Šta vi imate još ekipu dodate za ovu epizodu? Lazare? Pa to, to je to, u suštini sve smo prešli te bitne stvari. Uh, Da, ili možemo da damo neku ocenu? Da damo ocenu, da. Ajde, Marko, kako ceniš? A ja ću poslednji, ja sam ti, kuci Turci tudi mali Marko, tako da ja ću sačekam poslednji. A ti si taj breaker, jel? Tako je, brate. To, to, tako se zove taj fighter se to se zove taj breaker. To je to. Uh, ne znam, ja bi dao jednom bolju odnosu na prošlo, znači osmitica. Isto, pratim. Ja ne smijem da pratim, ja moram da kažem sedam kako se zove, čak bi možda dao i šesticu, e, pošto... Znači, da ću da, vidim, ovaj, da ću vidim lika, znači sad će ići 7, 7, 7 i onda će ovo pozad dati 10. 10. Da. Ja dajem 6 na ovo čudo. O, dobro. Ovo da. čudo nije zaslužilo više od 6. Iju, dobro. Uf. Iju. Dobro, dobro. A, Mislim, okay. ljudi, ja sam samo iskren, nije mi legla epizoda... Zaspo si. Zaspo si, da. Zaspo sam, kao na prvoj epizodi mi je bilo onako cool, kao je video sam Asoku ponovo, U ovoj drugoj sam bio u fazonu meh, kao već sam video Soku ponovo, e, znači, znaš, zašto, ne može da spasi. Znaš zašto? Ajde, znaš, ja kažem, znaš. Ajde. Nisi uzeo lek, malo začina ti je možda trebalo. E, definitivno je to problem. Sve je bilo bačeno. Zato da. nije mogu ništa. Da. To je to. Ali, zato, moram da priznam jednu stvar koju nismo komentarisali, a Soka je porasla. Jer Soki su porasli repići na glavi. <laughs> Jesu, da, porasli su. Neka, neka, valja se. Valja se. Kako me iskulirao Lazar, od Lazara sam očekivao veće reakcije, ali dobro. Sad se više i više liči na šak ti. Da, da. Pa no, razvija se. Znači, ali za razliku od šak ti će preživeti Order 66. Pa dobro, sad, da, Shakti. Pa za razliku od, ša, ovaj, vidi, od Shakti koja umrla x puta u tokom Order 66 i posle, ovaj, mnogi Jedi nisu to ni doživeli. <laughs> da. Istina, da, mnogi Jedi nisu doživeli da umru toliko puta zbog, zbog jednog eventa. Da, ono, ovi ostali Jedi, oni je umru jednom. Pff, šak ti tri puta. Da, da, ima onaj film, sam, Jedi umiru jedan put, ali šak ti više puta. Šak ti više puta, da. Ša, a, a šak ti vidiš na, na odgovor na, tu, na taj naslov, I'm no Jedi. Da. <laughs> Joj. Tako da, da. Ovaj, ne, Reći, je... se, bože, Ahsoka ova. ti je ovaj, to cheat death is the power only one has achieved. U stvari, ona je, ona je, ona je u stvari ga plegi smudri u novom obliku. Kako to nismo stavili u Return of the Balance? Opušteno morate da napravite Lazare, Visual Dictionary za Lazare, Return of the Balance. Lazare, Lazare. Lazare. Epizoda 10. Lazare. Ovo. Ne, ovaj- trebalo, trebalo da se zove Visual Dictionary. <laughs> To je lakši znam Da, Pazi, ostala je to Orvalum, <laughs> tako da... Ne, ali čekaj, imamo svakako, smo rekli da imamo novu trilogiju u najavi. Ove, ovaj, mislim da je to... A zar to nije kako se zove... Ne, ova... zapravo da smo dve nove trilogije da pravimo, pa jedna možda kao, bude u šakta. A nije Caravan of Garbage, zar ne treba da radimo Caravan of Garbage? To će biti jedna trilogija, a druga trilogija je Shakti je... Ne, a vidi, a mora, ne, imali smo tri, ja mislim, tri, koliko smo dobili, dve ili tri trilogije, pošto znam da smo... Dobili treba, treba, treba jedna o mladom Luku, pošto to nismo dobili. Pa tu možda provučeš Između epizode 4 i 5, to mora da pa bude. A ne moraš to, brate. Mora, Nije mora. To, to može u jednom filmu, to može da bude story, ne mora da bude trilogija. Ne, ne, ne, ne, mora. Pff, brate. Mora. Znaš što se desilo u epizode 5 i 6? Znaš koliko tu mesta ima i vremena? Znaš ti koliko čovječ? mesta i koliko neistraženog materijala ima? Ja pričam, između, pre nije viđen. Ja, ja pričam između 3 i 4. Aha. Mlađi znači, najmlađi luk, najmlađi luk. Da, da, da, ali tu možemo da preskot, tu će više biti oko mobiju nego... Uncle Owen, I don't like sand. Da. I need to go to Tasha station and pick up some power converters. Da, da, da. E, but pa all e, my friends are e, doing it. <laughs> all of my friends are joining the academy. A ne, to, to je ma, mladi onoš za akademiju. Pa da li oni joj tad misle da treba da Uncle Owen, I want to build pod racers. I uzme onako, igra se s onim, onim T7, kako se zove onaj eh, brod što je on vozio, pa je von pretove ono, ubivao. T16. Da, da, da, da, da, da. E, to isto ćemo da napravimo tu sekvencu kako on ide tamo, lovi ove von pretove, kako se igra s tim. Uh, je to. E, čekaj, čekaj, nije ovo, ovo nije tema toga, mislim, danas pričamo o Clone Warsu, ljudi. Ali ovo je znači, radio... Vratimo se, vratimo se na klonske ratove. Da nije bilo klonskih ratova, Dobro, ovaj, Mare, bi znači, digresije su sastavni deo cijela ove priče uvek bila. Da. Kažem, ne bi bilo malog Lukice da nije bilo klonova. I ne, ne, bi bilo, ne bi bilo Šakti da nije bilo klonova. Odnosno, Šakti kontra. bi se rodila. Šakti Odnosno, kontra, ne bi bilo klonova da nije bilo Šakti, ona ih je obučavala. To je to. Ona im je zapravo selo, znači, u glavu. Grand znači, plan da, da. Wow. A to ti kažem, epizoda 10, šak ti je u stvari glavni, glavni negativ. ne, a to ćemo da otkrijemo u poslednjem, u poslednjem delu te nove trilogije. A, da, stavit ćemo da. kratku sekvencu gde šak ti onako sedi na nekom prestolu i smeje se onako zlokobno. Ne, na istom onom Omin Harnesu što je bio Palpatine, ali to naravno ostajem za epizodu e, koja je to više 12. Da, da, da, da e. 12, 12. Možemo krivo da pišemo Lazar, ovo se već poslo previše ideja. O, ovaj, ali da, uh, idemo dalje, ovaj, da se vratimo. Treća epizoda. Jesmo, Počinjemo da jesmo da... ocenili, jesmo. Znači, jesmo. Možemo, možemo uh, dalje. Prosečna ocena 7.33. Idemo, lomimo. Dobro, dobro. A, sledeća, manzi MDB da, da stavimo. <laughs> Da, Kako se zove? E, pogledao sam ocene epizoda na IMDB-u. Aha. Uh, veoma su zanimljive ocene, to sam samo htio isto prokomentarišem. Uh, ocene su oko šest. Što za, za Clone Wars Da, Čekaj, da. Za, za ovaj novi arka Sokin ili za... E, za Sokin ark je bilo oko šest. 6, 2, 6, 3, Znači, veoma zanimljivo koliko su im niske ocenice, pogotovo što je Clone imao neke lepe ocene. Na primjer, Bad Batch su ocene bile uh, 8.4, uh, 7.8, 8.6. Kad, kad je krenuo Sokin Ark, 6.9, 6.6, 6.2. 6.9, 2009. <laughs> Da je bio prvi Gun, without a, uh, Gun with Trace. Gun with a Trace. Deal, deal no deal 66. 66. Vidite, očekivano. Yep. Uh, e, Nije to džabe, Dangerous Depth uh, 6.2, to je ova treća epizoda, i poslednja epizoda ima ocenu 7.4, ali mislim da to nije još relevantna ocena. Uh, zato što je samo oko 200 i nešto ocenilo, a za sve ostalo je bilo preko 500 ocena, tako da sačekat ćemo još malo. Da, da, da, sačekat ćemo da porasti, zato što mogu. A, da. Ej. Da. Pa rekao sam sve kako treba, šta? Istina, ne mogu da se žalim ovaj put. A, okay. sam da se žalim, ali ne mogu. Treća epizoda, e, ja bi je vrlo kratko ispričao, jer mislim da ne možeš tu Bog zna šta mnogo ispričati. Ima par scena koje su ključne, ali u principu treća epizoda je vrtenje, vr, da se vrtim u začaranom krugu. Brate, prison break. Pobegnemo, uhvate nas. Pobegnemo, uhvate nas tako u krug. Ali u da, principu... definitivno. Da? Da, da, da definitivno, kažem, slažem se. O, ali ono što bi ja tome izdvojio jesu te zatvorske priče. Uh, gde zapravo uh, saznajemo zašto sestre ovaj, Martez imaju averziju prema Jedi-ima. I, mo, I mogu bi reći da nije naivno, ni malo. Da, da, ono, razumem ih totalno, ono, dođe ti tako, ono, luminara i kaže, pa neka sila bude s tobom, dete. I, da, kao, kao, je, ovde je bilo više ljudi, šta da ti kažem. Da. Niste da. imali sreće, ali biće će da, sila ali, vas, ali, samo, samo svi da- držite. Ali, ali moram da priznam opet da ne mogu da krivim Luminaru, dobra, dobra odluka je doneta bila u momentu. Znači, bolje je potencijalno nekoliko žrtava nego sigurnih nekoliko žrtava. Jer Jedi, ne, kogo, vidi, Jedi nije mogu da zna šta se nalazi iza zida. Vidi, slažem se, ali ti sada to posle x godina pričaš Jedi koja je napustila Jedi. I onda znači, još samo više je... Koja, koja, koja zna šta da se tu dešavalo kako su se prema njoj ponali. Njoj je to samo ulje na vatru. Da, da. Znaš, da. Tako da, da je to bila, da je to ona pričala recimo o Bivanu ili da je pričala Jod ili da je pričala, mislim da je bilo u fazonu, pa šta da ti kažem, mislim prosto to je to, Tako izbor je, je takav. Pa, pa devojčice, pa, šta da ti kažem, ko ti kriv? U principu. Uh, pa Zero the Hat je kriva, ali to je sad nešto drugo. Uh, Mike, Mike Zero the Hat je kriv za sve. Uh, ovi, da, u principu to je onako jedna bitna priča jer prosto uh, u begu tom, ovaj, kad su spašavali Zero iz, uh, iz zatvora Cat Bane i ekipa, ovaj, uh, kad su barali te brodove, znači Jedi su tučili da unište taj neki zid, šta je to već bilo, da, da umesto na platformu taj brod padne na zid, tu iza bila njihova valjda kuća i oni su tu, roditelji su im izginuli. Ovaj, tako da, eh, nije naivno, ni malo, A, pogotovo smo i Sideri, ovaj, tako da nama tu po, totalno onako kaže kao, pa, pa pravilno da, da, su devojke da, odlučile, da. pravilno da devojke rasuđuju. Pa, da. Ovaj, I u principu druga jako bitna stvar jeste dok se kreću, dok se njih tri tamo muvaju po ulicama grada i pokušavaju da izbjegnu, mojeđu se sa jednom figurom u kapulja, sa, sa kapuljačom na glavi. Joj, joj. Mm. Mm, to je moment u kom ja više nisam mogao da prestanem da spavam. Nisam mogao da prestanem u stvari da ne spavam, morao sam da se probudim ah, to je, to, to je moment u stvari zbog kojeg sam čekao da se završi, da stignemo do ovog dela sa epizodom. E, mislim, to, to, to je najlepša, ja mislim, scena koju smo imali do tog momenta u celoj sezoni 7, a to je kada vidimo jednu lepu sliku, jedno lepo lice ispod te kapuljače. Pa dobro, sad baš da li je lice ili je komad metala, ali ajde sad. Ne, ne, ne, to je, to je lice. To je, to je lice. lice. Dobro. It's a face. Dobro. Vidimo, just another, vidimo Just Another Mando Meme Day. Jel se, vidimo prelepu Mando devojku. E, dobro se baš Mando devojku, devojč, sad devojč, baš devojku sam... ajde, ali ženu da. Se, da Videli smo da je ženski oklop. Dobro. Znači, I znamo oklop... da je ispod neka riđa kosa. Da, znamo da, da je ispod neka... Po dizajnu kacige. Riđa kosa mala, mala, Mandu je ona znala, znala. E, ali, e, vidimo samo taj onako scenu sa time, s tom kacigom, to je scena, ja mislim, zbog koje sam nastavio da gledam u stvari sledeću epizodu. Da nije bilo te scene, samo bih čekao Mandalor Ark i to je to, iskren da vam budem. Tako da, eto, nastaviti priču, ja sam samo morao ovde da se... Da, i u principu... Ovo je moj moment bio. Bogatan Naravno. se tu nešto muva. Ovaj, po... ali, ali čudno, ona se muva bez Kenobija. A, pa dobro, A neće logično. svoj sestri da skine. Pa ne može da skine sestru je mrtva. Pa. pa... Logično da smo obe Kenobi, šta će Kenobi? Kenobi u outerimu. Da. <laughs> Šta će da. Kenobi? Pa, Kenobi realno. siđuje. A, sam teo da kažem, da, i u principu uh, u nastavku, dok se njih tri dalje tu nešto muvaju, i kad ih ponovo uhvate pajkovi, um, vidimo na nekoj, nekoj, nekoj visokoj zgradi stoji Bo Katan, ali stoji Ursa Vren. Da, da. To je bitno reći. Majka od Sabina, ako se ne varam. U onom mhm. uh -huh. njenom fancy žuto, žuto sivu marmoru. Uh -huh. uh, isto A ona je manje bitna, ona nije toliko Ona mi je nekako... Zato je manje bitna, čoveč. Ne, ona mi je nekako edgy mnogo, znaš, Bogatan je onako... Uh, e, Bogatan je lider, to je jasno, i ona mora da bude glavna osoba, ali eto, videli smo i ovu, pa ono kao taman cool priča skroz. Boka Tan isto edgy, pa mislim bila u Death Watchu da ćeš edgy od toga. A realno. Ali pričamo o armoru, ovaj kao fancy, žuti, napufani, ne znam, ovo mi je mnogo lepši ovaj armor što naša bojica nosi, zato što kao, brate, to Šta, je Šta, plavo sivo? Da. Naravno, brate, mando boje. Dobro, dobro. Podsjeti me samo na, na pokojnog Džanga, koji je dokazao zašto nije najpametnije take your son to work day. Oh. Da. Ah the only proper way to take a Mandalorian's helmet off. Bukvalno. Uh, da. Tim što on nije Mandalorian po novom loru. On je izdajica, njega su prognali, nosi armor da bi pljunuo njima na facu. Brat. A... Lazarus, samo nič ne dopada. Hajmo dalje. A pazi, to je bilo čak i u Legendsu, da. samo da kažem. To nije, bilo, šta, šta, to nije počelo šta, šta, šta, šta je bilo u Legendsu? To za, to za Džanga da je on bio protiv Mandi. Ne. Jeste. Legendsu, baš sam sad pročitao, baš sam pročitao pre par dana Open Seasons i on je tu bio čak vođa tih mandaloraca koji su Jedi, koji su Jedi po, pobili i on je ostao sam. Tako je, ali posle toga je bio protiv Death Watcha i još nekih. A protiv Death Watcha on bio uvek, zato što oni nisu bili pravi mandalorci. Hm, ne znam ja, oni su više Mando nego ostalo što smo čitali i videli, al dobro. E pa u, ne ne ne, u Legendsu, boga mi ti Death Watch su bili baš vodim ono, se, vodim se vodim se knjigom iz Legendsa The Bounty Hunter Code napisanom od strane Bounty Huntera koji ima pozadi jedan mali ovako odeljak čiji je autor Django Fett koji se zove Death Watch i ima posvetu For You My Son, Simple Glimpse uh, Into the Minds of, I, of My Enemies. Pa da, Death I onda Watch. ima Bobina posveta koja kaže For You My Daughter, May You Begin to Understand. Pa da, on je bio protiv Watcha, ali u pa Legends, da, ali hoću da kažem... U Legendsu nisu bili ono pacifisti. O, ovaj, tačnije, da, imali su Re, pacifiste. Re, je Bobina ove... čerka. <laughs> nije, samo da nije. Ej, da, ona je čerka klona. Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, ona je čerka klona. Boba je bio klon. Pa to ti pričam. Predaleko već otišao. Čoveče, napravili smo, to je u stvari rešenje. Ona je u stvari Ray Fett. A to, se, to će se otkriti u epizodi 10. Ne, epizodi 11. Ne, epizodi 11. Kad dolazi Boba Fett i kaže I'm your father. Kao you're not a Palpatine, you are a Fett. No, I'm a Ray Skywalker. Prelepo. A, dobro, ali, ali ona će naslediti njen, njegov šlem, jer zašto da ne? I njegovaranje... Da, ga neće nositi, od njega će da napravi svoj lightsaber štit. Naravno, od znači, Beskara. Da, da, ali štit koji je u centru od Beskara, a oko njega ide lightsaber, onako beams koji su napravljeni u obliku štita, kao Ray Shield, samo je napravljen da. od lightsabera, zato neće ne, da bude kao, Ray Shield. Kao, kao Captain da America. Ray koja nosi Ray Shield. Kao Captain da, America, da, da. samo što je onaj spoljni deo je, je lightsaber, lightsaber sečivo, da, da, da. a unutrašnjost da, da, da. je beskareno staklo. Beskareno staklo. Da. To je to, to je to, to je to pa hoćemo da ocenimo mi ovu treću epizodu, pošto realno o njoj nema mnogo da se priča. Ima samo još da, jedna ja scena. Ja bih se samo da otakuš jednog detalja, a to je da vidimo Su kako sad otvoreno koristi silu, do duše i dalje skriven u odnosu na ovaj, svoje... Ovaj, uh, e, Martineskinje. Svoje, svoje, svoje ovaj, Latino drugarice. Latino drugarice, e, to, to, to. Uh, tako da, ali ovaj, sada je vraga odnošala, pa prosto mora jadna. To ovaj, da, ali da. da Koriste silu. I saznamo da Mante, odnosno uh, go, gospođa Katana i gospođa Vren, su tu sa, nekim, s nekom misijom. Da, da. Ali ne znamo šta, šta je bit? to. Šta one su na Mišanu, one su Mišan, to je, mi, to je Miš tajni agent. Kako se zove. Nego, teo sam se dotaknem još jedne teme koja mi je bila zanimljiva za ovu treću epizodu, a to je onaj moment kada Rafa ima plan kako to zvuči omenes kad kažem Rafa ima plan. Pa kad kaže Asoki kao ti se ti sredi ove stražare u kuli, a mi ćemo sredimo ovo drugo. I Asoka koja je mrtva ladna kaže aha, znači verujem onda da misliš da je ovaj moj deo teži. <laughs> da, da, da, da, da, da. Kako se zove, gde se opet vidi gde je Rafa u fazonu, ok, kao ako već treba nekoga da pogine, idi ti pogini, kao mi idemo na lakši način i opet na taj lakši način nije uspela ništa da uradi, opet je Asoka morala da ih spašava. Ovaj, samo ću da skrenem pažnju jednu stvar, u toj sceni Ahsoka uh, ulazi u onu prostoriju, kontrolnu sobu, oko nje je četvorica, ako se ne varam ovih. Četiri ili pet pajkova je bilo. Pajkova, pajaka, to je pajaka. na jedan mim. Samo došao da stanem. Ona jedna i njih. <laughs> ja znam. <laughs> Strašno. Je. Znači, znači sada bi, da bi, da bi disclosovo ljudima, morat ću da kažem da, podrazumeva se to je mim iz Mande gde prilaze 400 trupera i gde Mando kaže, de, oni kažu there's four of us and only one of you i Mando koji kaže I like those odds. Da, da, da to je. Da, čisto da, se zna, da. Taj se je mislio, taj se je mislio, naravno. Pa, da. to, čisto kažem da bi bilo fair, znate. Da, da, da. E, Apsolutno. A... Hoćemo li da ocenimo mi ovo čudo? Ovo, ovaj, ajde, kako, ocenjuješ kako ocenjuješ Lazara ovo? Pa, obzirom da ne nešto mnogo priče u, u toj epizodi, ono samo ti neki prison breakovi, pa opet hvatanje, pa prison break, ali zbog onih, zbog ovih go, gospođa Mandi, mislim da osmica, osmica. Bilo bi ovako sedam, a ovako osam. Možda čak, ajde, osam i po da bude. Ajde, ne može, mora, mora, mora ceo broj. Mora a ceo broj, ceo broj, osam. Znači na osam, osam. i po, Lightsaber te pipo. <laughs> Osam. Nemoj tako, ne želiš to. Jelen, E, Fićo, tvoja ocena? Boli to, Mare, znaš. Ipak je lightsaber, ovaj ono, ne to samo da pipne, to morate da ceče skroz. mm, da, reći to, ovaj- reći to i Gonđinu. vidi, on je, ovaj, on je samo okrenuo se obivanu da posle epizode 9, ja rekao you fucking donkey. da, da, da, da, bukvalno. <laughs> da, a, idemo ovako. Što se tiče epizode ove, da, Mando dame su tu pomogle. Ovaj, Pa ajde, ja ću da kažem 7. Uuu, ovde si čak oborio ocenu. Jep. Ok, ja moram da budem iskren, svidela mi se akcija u epizodi, svidala mi se što sam manje morao da slušam kako uh, pričaju, jel te, ove sestre, svidalo mi se da gledam kako ih maltretiraju, ono, interagituju, tako da ću ja dati jednu jaku devetku ovde. Uuu, e, ovo je već skok. Ali, e, devet je, ali devet je najviše zbog manda teti. Ja ne znam da ste primetili, mislim, Lazar se još nije trigirovo, tako da verujem da niste primetili, ovo je baš feministički onako ark. Pa dobro, ali lepo pa, odrađeno. Vidi, ide, zar, to, zar to nije politika Lukas filma zadnjih x godina? Pa jeste, ali ovo je još i dobro odrađeno. Pa dobro, pa, je dobro odrađen, dobro. Pa zato što, dobro, zato što rade pravi ljudi. Pa, Dobro. Ne, e, ra, ne radi, ne radi Jar Abrams, ne radi Darth Rain Johnson. Na kraju znači. epizode mi primetimo da se Soka se vraća da spasi svoje drugarice i biva opet uvaćena. Dobro, gle, mora, čuda. gle čuda. Gle čuda velikoga. E, ali ono što je meni tu zabavno, kad je Soka u pitanju u ovim epizodama, jeste što je ona zapravo pokazuje te prave džadeske ideale. Da, e, onako e, kako je, bi to je ono što je problem u stvari sa njom. I to u trenutku kada ih je napustila. Da, ali kako se je pokazivala ona te iste ideale i dok je bilo ne, sa Jedima, ali ne na tom nivou. Ne na tom nivou, ne toliko izraženo kao što ih sad pokazuje. Bukvalno se vidi da je fali taj deo života njenog. Pa da. Onako, ja. Da. jeste ona gnevna prema njima i sve, ali joj fali. Tako I je. kako se zove, to smo i videli u epizodi 4, ima jedna scena kada joj Rafa kaže da se ponaša kao Jedi, Tako da... Ali onaj kako što mi mislimo da treba da se pomože. E to je nekako bilo onako... Mm. Da, kao, to je onako brzo bolo yeah. Znači, ono kako bi on trebao da se ponaša, a ne onako pa, kako da. stvarno ponašaju. I ona kao, malo je zabolelo zato što kao pljuje sve džede, ali treba da ih pljuje zašto su stvarno napravili gluposti. Pa da. Elem, uh, epizo u epizodi 4 počinjemo s time da su oni opet u zatvoru. Znači, Asoka ne može u stvari da od svog, od svog prikazivanja, od svog posljednjeg prikazivanja u Clone Wars, ona samo završava u nekim zatvorima. Da, ja sam ti rekao, Mare, started at the bottom, now we are here. Mm. To ti je bukvalno opis ove četiri epizode. Um, što sam te da kažem, da. Uh, pa, da, da, escalated quickly je opis ove četiri epizode. that, that, that, that, that, that imprisonated quickly. Može tako. Um, da, što sam da kažem, da. Idemo ovaj, sad tu da se dotaknemo kraja. Uh, prosto imamo taj moment kada Soka a, pokušava da a, e, da napravi neki dogovor sa ovim gospodinom Pajkom sa Krunicom. A... Pa, Musavi, Musavi Pajk, samo reci. Ove, kako? Musavi Pajk. Musavi Pajk, ono, aha, ok, od, tako ćemo ga zvati. Od Spajsa ostalo. Da, da, da. Uh, I sad uh, ona tu kao kaže pošalje njih dve da to donesu, zato što one tu su to sačuvali nekoj drugoj, nekom drugom mestu, bla, bla, bla. Uh, ovaj, a ja ću da ostanem tu, i ako se nigde ne vrate, ti onda meni, ono, ja ću ti, ovaj, reći ti gde su mi podaj ime porodica. I tu Blavno. se opet Trace izleće kao malo dete i ova Rafa je malo učutkuje, jel te, kada je Trace bilo u fazonu, ali mi nemamo porodicu, kme, Q eh, backstory, sad backstory, kako se zove, ali... Samo prekustio je, da. Da, da, ali Rafa je, Rafa je to skontala šta se u stvari dešava. Da. Rafa je u stvari ovde bila odrasla. Da, da, da, pa jasno je da je uvek taj, da je uvek taj stari de, de facto, kažem, uvek nekako vuče. Da, da, imaju, imaju ta, tu dinamiku derište i... Ima, imaju tu dinamiku bivan Anakin. Da, da, ja, ja, zašto si morao, zašto si morao da, pom, da, da, da, da porediš Obi-Wana sa Rafom? I dalje, zašto to moraš da porediš Obi-Wana sa Rafom? Joj, to je tako boli. Elem, uh, hello there. Uh, General Kenobi. Hvala lepo. I see you're a man of culture as well. You are a bold uh, one. you're a bold one. Kill him. ah, the negotiator. <laughs> the negotiator. We've been waiting for you. to je to. Elem, uh, vidimo njih dve koje odlaze u Srebrnom, u Srebrnom anđelu. Yeah. Uh, u srebrenom Anđelu, po njemu je u stvari dobio, pošto je to bilo davnih dana, postoji legenda o Srebrnom Anđelu i po tome je domaći band dobio ime Srebrna krila, ali dobro, nećemo sad o tome. E, e, e, e, tu smo. To je, neki, to je neka druga tužna priča. To je lora za e. neku drugu epizodu. <laughs> tako je, tako je. Um, Lazare piše ali... ovo negde. <laughs> to je epizoda 10. <laughs> Joj, nije mi dobro. Ja. Kad, su se, kad su se Max ribo i Frigan Ned i Modern Note su družili. <laughs> da, da. I, I napravili band Srebrna krila. <laughs> to je to. To je to, pošto, a, svirali pazi, epizoda 10 mora... Meni svirali su u ovom Srebrnom anđelu, ekskluzivno za Lord, za Crime Bossa, koja se zvala Ana, koja je bila čerka ove e, Rafe i nekog nepoznatog kriminalca. I onda zato imamo ono, o Ana, o Ana. Najprofes... Naj, naj, naj... Ne, ne, ne, zato što imamo ono, o Ana, o Ana, tugo mojih dana pošto ih je posle toga pobila. Oh, yes. To će biti u epizodi 10 u nekoj kantini, pošto mora biti omaž na epizodu 4. Tako je, Ja. <laughs> a, a, naravno, a, a, ovaj, naravno, a, naravno, ali, ali, naravno, ali, glavni frontman je Slice Noodles. Naravno, da. Ja. Naravno, naravno. Da, i bartender koji Blake, kako se zove, koji će biti trendošen i reći će we, do not, we, we don't serve non-lizards here. Da. Zato što već imamo druide i već imamo čoveka moramo sad nešto novo. Iran Server Kain. Iran Server Kain here. Elen, uh, ova epizoda je isto zanimljiva zato što vidimo njih dve koje su u fazonu pobegle i Rafa koja je dozvolila da nje nego toliko utiče na njen mozak da je bilo u fazonu ne, ne, sad ću ja da se vratim u isto ovo sranje. Ima ja nju da, da pokažem. Imam ja njoj da pokažem koja je u stvari ovde prava žena. I Rafa odluči da se vrati da spasi Asoku. Koja je prava moćna žena. Koja je prava da. moćna žena. Moćna žena. Motion. Jaka, snažna. Uf. Sam uverena, sigurna, kako god hoćeš. To je ta priča. E, ali moment kad dolaze na, pla, ovaj, na onu planetu i oni kvadranerosi, znači... Da, <laughs> znači, znači, posle onog čuda u fazonu sam ne želim više gledam da Star Wars. Znači, kvadrane, znači, ono je, ono je tako prelepo, znači, ono tako dodaje na, na, na onu scenu iz kjeca, gde on je totalno nesposoban da, da pilotira onim čudom. I onda posle vidiš ove, ove, ove ludake tamo, znači oni su totalno nesposobni, znači on, ono je strašno. <laughs> Ali najče kad ih udare po ono, ono cvile, kao oni, oni, one igračkice, ono za, za kerove. Joj! Da, da. Kopatkice, bre. Kopatkice, da, da. da. da. Umeđu vremenu, Asoka je na dužnosti izbegla iz svoje, iz svoje ćelije, da, samo našla... moram da kažem, rasa im se zove Tung. E. Fun fact, oni su tungovi. Tungovi. I dolaze sa tunda. E, a, pazi, znači, bukvalno su napravljeni da budu mim, brate. Bukvalno su napravljeni da budu mim. E, ali ovde moramo spomenuti naj kvalitetniju... Mogu, samo nešto da kažem. Uh, he, uh, he tugs at you. A tu je T u G, a između U i G je N u zagradi. Oh. he tugs at you. E, ali je, oni se piše im se T-O-N-G, Tung. Dobro, može i tako, nije bitno. Nema veze, he tungs it you. Da. E, ali, e, e, je Lazar da pomene jednu lepu scenu, ja mislim, tako da, da Lazare... Da. Pa, sad, prvi put, ja mislim, smo u Star Warsu videli kacigu koja stvarno štiti svog nosija. Dobro, nemoj da zaboraviš onu kacigu koja je štitila od Mind Tricka. E, pa dobro, da. Ne, ovo, Eto, ove trilogije, ali... ne, ovo su epizode koje, koje su otišle tim putem da pokušaju da kacike zapravo služe nečem. Da, da. Zato da, da, da, stvari da. ovo je ono, brate, safety first, zbog uh, pandemije i svega. Ja... Mi smo tu videli, mi smo tu videli da, da, znači, Gigi. Mi smo tu videli da, da, da neki tamo uh, Trandoshan koji je ono menadžer, neki tamo ono E, ali ljudi, ljudi, ljudi, upravo smo dobili dve, dve reči koje nikad nisam mislio da ću čuti u životu u jednoj, u jednoj da, rečenici. Da, Trandoshan, menadžer. manager. Da, Evo, to samo po sebi... Ne, nemojte tako, znači, to, su, to, su, to je vrlo inteligentna rasa. da, realno, da they still use projectile weapons. Pa, ovo je tradicionalno. Ne, ne možeš da kažeš što inteligentno, da ne možeš da se smeješ, mislim, to je bila ideja. A brate, znači, znači ovaj Republic Commando ima prelep moment za to, uh, kada dođe u fazonu projectile weapons, who uses those anyway? Pa oni su tradicionalna rasa, znaš. Da, to, Nego... je, to, to je rasa za tebe, Lazare. Da, da. <laughs> I ovaj, šta, da, da, znači on ima onu, onu malu kacigu i to bukvalno onu, onaj čeličnu, šta je ono, cev, je uspeo da bez šale da ono, ništa iskrivi se, a onda vidimo klonovski, čak stormtrooperski oklop koji nabodeš ga rukom, ovaj se on nesvesti. Mogu ti reći, ja, Lazar je Pa, i to je moguće jako. I u trećoj epizodi gde pokušava da ne sposobi jednog pajka isto tako, pa nije uspela. Što samo da kaže da, da, da u stvari ja mislim da nije, nije, nije kriv nije kriva Rafa, krivi univerzum. Sila nije želela da ona sposobi ljudi. A, aj, mislim, ne, vidi, vidi, vidi, vidi, vidi, Pajk je praznoglav, a ovaj je tvrdoglav. E, ali to sam te da kažem, u stvari nije tu do kacige, to je do Trendovšana. Trendovšani su u stvari bosanci Star Wars univerzuma, a Boski u stvari Boskanac. Boskanac. Znači, Boskanci su u stvari bosanci Star Wars ne. univerzuma. Ja, ne. ne, ne, u stvari ne, al, al Bosk nije, al Bosk nije, Bosk samo ovaj, nosi njihove uh, krljušti. Ne, ne, ne, i Bosk je Boskanac, ne može drugačije. Ako Boba Fett nije Mandalorac, onda nije ni ovaj. A je li tako? Tako je. Ok, onda fair, onda ni ovaj nije Boskanac, ovaj nije Mandalorijanac. Ah, pa da. Aha, šta ćemo sad? E. Damn, bitch. <laughs> Težak život. To ćemo. Joj, te, težak život mladog, mladog našeg Mande. Da. Elem, one odlaze Elem. i uspiju da uzmu taj spice, tako što Rafa, možemo da kažemo, otkači svog tendošana na prvom dejtu ovo je bilo... Ovo je bilo way too relatable. Uh. <laughs> mora da nije volao kišu, jebi ga. To je tako. A, da. Pa da, ne, mislim, oni su te planete. <laughs> Pa dobro, gušteri jesu to, ono, hladno kad njima treba sunce, znaš. Da, to je to, to je to, nije volao kišu čovek. Nije volao kišu. Ali je pao brže od nje, brže od iste. Jeste, jeste. Evo im vidimo Trandoušana koji plametuje to his doom, mada kako to obično ide u filmovima, ti što padnu tako u neku jamu obično prežive, kahm, kahm, fazva, kahm, kahm, boba, tako će možda biti i ovo. Kahm, kahm, ovaj- palja. Kahm, kahm, palja. 12. Kahm, mol. Izvini, mol. On se vraća u epizodi 12. Ovaj Boskanac. <laughs> Boskanac. I on upravlja, on upravlja Crimson Dawnom. <laughs> da, on sad upravlja, da, da. da. On ne, ne, ne upravlja, on je samo menadžer. Ne, ne, sad je, naš ono... Vodi, vodi, uzdi... vodi knjige, vodi knjige, vodi knjige. <laughs> Knjigovođa. Crimson Dawn. Da, ali imalo je, eto... Hira da, upravlja, pomenu... Hira upravlja, a on je knjigovođa. E, čisto da. moram da kažem, pošto smo pominjali taj cringe humor, bilo je tog cringe humora i u ovoj epizodi, ono, na primjer, kada je ova bilo, kad je Rafa napadala ovog malog tuna i bilo u fazonu, pa gde ti je menadžer? Pa ajde dovedi tog svog menadžera i samo vidiš onu senku iznad nje. Pa gde je tebi taj tvoj menadžer? I sad ja već ono kako sam video senku očekujem sad ili neki droid ogroman ili nešto ono u fazonu e, ne znam, neka, neka ogromna rasa. Nisam očekivao Trandoušana uopšte, očekivao sam nešto džinovsko, definitivno. I ono samo vidiš ona koja se okreće i da, i koji je u fazonu kao, ova, ova, ova Trace koji je u fazonu Rafa, Rafa, i, i, i, i, i ovo samo koji hvata nju i u fazonu okreće i kao, evo me, i kreće da je leš ko ništa. Či znači, ja sam umirao od smeha. kaže, kaže, kaže, ovaj, you want to speak with the manager? We don't take complaints today. Boom. Bukvalno. Ovaj da, a za to vreme naravno Asoka nalazi, ona, nalazi onu e, prostoriju sa naoružanjem, uzima one bombe, Jo, Soka i njene bombe, znači ja ne znam, znači, ja ne znam kada Soka nije koristila bombe. Pa dobro, mora jadno. Nema kako, kako, kako očekuješ da ona i Sabin budu tag tim ako, ako, ne, ako nisu professional to bez bombama? Realno. Oj, Pa dobro, da, Soka umetnik nije. Dobra, Soka nije umetnik, ali, ali ume s bombama, znači to im je, to im je tačka po kojoj su se skontale, razumiješ? A hoćeš da kažeš da nije umetnik, ali umije s bombama. Umije, umije. Da, umije, umije. Uh, da, i muva se ona tu po tim sobama s generatorima fabrici. i svim svakakim čudima. Nabada da malo one razgovor. Da, da digne u vazduh ceo, celu, celo postrojenje, htela da digne u vazduh. Da. Pa vidiš, za razliku od Rafe, ona, ona uzdiže ljude. Rafa ih baca da, dole. Da, baca dole. To je to, to, to. Vidi, Pa ti e, Zapravo vidiš, ona je kao njen učitelj. Šta je Vader radio? Vader te ne sputava, Vader te podigne pa te davi u vazduhu, razumeš? Ona je kao, to, ona je kao njen učitelj. To je ta teška spika. To je teška spika razumeš. Star Warska. Nego, Mare, došli smo do jedne zabavne scene, to je određen razgovor preko holo veze. Da, ali vidiš, holo veza, ima, ima neka tajna veza, tako bi ja nazvao tu scenu. To, to, to. Tajna veza za sve nas, gde ona prisluškuje i vidi jednu predivnu figuru preko holoveze, uh, prosto izvajanu umetničkim stilom, uh, lepšu od svih starogrčkih figura atleta. <laughs> Moglo bi se reći umetnost samu sebi. Ona vidi, čuje u stvari kako gospodar Pajkova je veoma uznemiren. Kako je Mustafa, Pajk Mustafa prvi, veoma uznemiren i kako mu nije dobro. Pajk Mustafa prvi. Pa zašto je Mustafa? O, ovo isto kanon Lazare. <laughs> Da, da, da, epizoda 10, on bleji u toj kantini gde je ova Slice Noodles peva. To, to, to, tu, i, I ono šmrče, onaj, onaj Spice, znaš, šmrče. Da, i tu su nastala srebrna krila. Da. Um, elem, Spike Mustafa prvi uzima i, uh, jel te, plaši se već za svoj život. I u tom momentu Asoka vidi prelepo lice. Lice koje vraća tako, tako vividna sećanja. Um, lice koje je ostavilo, ostavilo je trag na njoj, možemo sigurno tako da kažemo, a to lice je predivni Darth Maul, naravno. E, e ček, u momentu, ček, pošto si rekao figura. U momentu kad... Ček, pošto si rekao figura, Darth Maul, kao modla. Darth Maul, Darth Maul, to je to, to je to. Ali prvo se čuje njegov glas i u momentu kad se čuje njegov glas mi već znamo ko je to. U momentu kad vidimo holo recording mi već znamo ko je to jer smo ga u poslednjih koliko godina videli samo na holo recordingu, da se ne lažemo u, jel te, u solovu i ovde. Ono što je meni se mnogo svidelo jeste što Mol primećuje Asoku, osjeća Asoku na toj daljini, što nije primećeno kod većine... Čak i pogleda onako, pogleda, da, da, ali, ali što nije... Da, to da uradi ako je ono već holo recording, kako uspeo da ali, pogleda brate, dole. Ali to je Mol, on može sve. Ljudi, može. šta vama nije jasno, taj holo recording, to je lepo objašnjeno u knjizi Čamoga Plegis, koji kaže, ima, koji kaže imaš moment, kako se zove, postolje, gde staneš i u suštini sve što je na tom postolju se snima. Ovde je verovatno većina postrojenja po tim čudom, zato što jel te, logično je da može ovaj da se šeta gde hoće i da priča. Pa, ne, ima smisla. Ima smisla. Ima smisla. Donetle, da. Pa, ono, šta znam. <laughs> Prelepo kako se zove, tako da nismo primetili mnogo force usera koji mogu na tolikoj daljini, jel te, da osete nešto. Imali smo Paju i Vadera, Vader koji je mogao preko ovog razgovora da čovkuje ljude na drugoj strani galaksije, E, imali smo Palju koji znamo da je moćan u sili, ali evo ovaj put vidimo i da je Mol u stvari mnogo moćniji nego što je bio možda u epizodi 1 ili što je bio za vreme ono kad je tek počeo u Clone Warsu da se pojavljuje. A ne zna da i dalje ne zna da baca Force Lightning. E, ali njemu ne treba Force Lightning da bi bio cool ne, ne treba, ali što, ali što da ne? Pa zato da što, da ne? zato što on nije jadan i bedan da se oslanja kao i svi sitovi na Force Lightning. Ni Vader nije imao Force Lightning pa je bio super. Pa jeste, ali šteta, mogo i da ima. Ni Palja da- nije imao, oh Da. Um, da. Uh, znaš kako, Force Lightning ostavlja one tragove na tebi, znaš, budeš onako izboran i sve. I onda verovatno Mol nije to hteo da uradi svoj prelepoj figuri. A dobro, Darth Maul. postaješ izbor, da, a dobro, postaješ izboran ako se samo povređuješ. Pa nije, knjiga Dart Plagueis lepo kaže, svaki put kad uradiš Force Lightning radiš damage i sebi. Istina. I sebe štetiš. That is true. Ali treba, da, bi, da bi znao da, da koristiš moraš da budeš na receiving endu. Uh, čudo onda, čudo onda kako se zove da Moli sa Važ nisu naučili do sada. Istina. A nešto u Legendsu, valjda kao Moli je bio nešto da limun na to ili Tako ne, je. nije on bio imun, njega su samo dovoljno puta drmali, drmali time da je on prosto ga više zanemarivo je taj... <laughs> Pa, pa nije, ga je kaznio konstantno za gluposti što je pa pravio. Pa to, da... pio ga, kažnjavao ga, brate, tako da je on bio... Ali, ali ga i tetovirao. Ali ga i tetovirao. Pa pazi, po nekim verzijama ga je Paja tetovirao, po nekim verzijama... Je bio rođen sa tim, možda je to... Čamo ga Datomir. Plekis Smudri, čamo ga Plekis Smudri... Ma ne, bre, Be, na rođenju, bare, možda je rođen s tim, možda je datomir. Da, možda je rođen s tim, možda je to datomir. Ali uh, nisu rođeni oni s tim, oni nisu se rođeni s tim, tetoviraju sa... Ali na rođenju se tetoviraju, kao deca se tetoviraju. Ja pa da, sam, ja sam Pogotovo rekao, što je možda, da, da. možda, perhaps, Da, perhaps, da, što, pošto pa oni na datomiru imaju to, tu praksu da ako se rode blizanci, jednog žrtvuju, a drugog ostave u životu. Pa, hvala Bogu. I onda su Mola, bukvalno je trebalo Mola da žrtvuju i spasili su Mola, to jest Molova Keva ga je od, kidnapovala i odvela, predala, Molica, takozvana. predala ga ovom uh, palji, a ovaj Savaž je onda ostao živ, zato što jel te mislili su da je Mol mrtav. A što mi nije jasno, ovaj, jedini Mol je bio crven od tog njegovog bruda, šta god, o, nakota, okota. Pa to je jedino što smo mi primetili, da. Lepo. And just like that, odavno mi ponovo u... u... Da. Radio digresije 202, narode. Tako je. Tako, A, da. naravno. A, ok, a, dobro. I... Ja sam noval se držim. Mol tu, naravno, Mol tu zbori, u svom maniru kaže ili il, il, il nešto rešite ili, na poslovnom da. planu, da. ili ja vas rešim, u da. principu. Ili ću ja lepo blago meni da nađem druge sarađ, sarađivače. Tako je. There are other people who would like to work with me. A... ja, e, a šta je tu zanimljivo što se spominje Crimson Dawn ovako rano u timeline? To pa je bilo spremio to, to polako, pa... Da, da, A mora da trademarkuje ime Lazare. Ne, ne, naravno. Da mu neko naravno. ne uzme. A Znaš, da, kao, proveriš... Jameson Doni nije toliko rano već. To ti je, to ti ono, to ti ono uh, check brand name availability. <laughs> Znaš, da. da li mi je brand ime dostupno? Pa ako nije, da ga, da ga ja trademarkujem, razumeš? Ono, Crimson da Don, TM. DM, da, da, pa da, Pozit. Crimson Dawn. Ne, bilo bi DM, Darth Maul, brate, ne treba njemu trademark, njemu samo da ima Darth Maul i znaju ljudi, ne smiju da diraju. Darth Maul. Darth, Darth Maul. Ali mi se svidelo koliko sam Soka uplašila kad je videla Mola. Da, da. Da, da, nije bilo sve znači, jedno. Nije njoj bilo sve jedno. Da. Ima ona te traumice od Molka. Pogotovo Ali... kada se seti onog momenta gde je on jurio psihopatski Kenobija po planetama i pokušava da ga ubije. Hvala Bogu. I posle da, toga, da, naravno, kad se, kad se kolegijum šefova odeljenja Crimson Dona završio, e, onda su onda su dobili informaciju o tome da je Sasovka pobegla, konačno, pošto ne znam koliko trajanje ima ta jedna jedan krug dežurstva oko, oko tog detention bloka, da im toliko treba vremena, ali ajde sad. A, u svakom slučaju... A, dobro, velika fabrika treba da dotrči, treba da nađe gde mu je gazda. A dobro, i to je istina. Uh, Ali dobro, valjda zna mu je moj gazda, mislim, konstantno. Dobra, e, nije ni bitno. U svakom slučaju... Um... E, da li su imperijalci znali konstantno gde im je gazda? Nisu bre znali gde je palja dobrih 20 godina, bre. Kako pa nisu znali? znali? Pa, je pa su krenuli bre da prate onog uh, i Morena. A to, e, e <laughs> sad ćemo, sad smo došli tu. A za zašto nisu znali? Zato što on nije hteo da oni znaju. Ne, nego zato što je JJ retardiran, evo zato. <laughs> joj, joj. Još jedan dao adekvatan odgovor kad ono lazer me pokopa. Ali znao sam da će tako nešto da kaže, znao sam, brate. To je ono, to je ono, to je lik, to je lik, ovaj, brutal, savage, wrecked, absolutely taken down. Bukvalno, brate, ali, ali ima smisla, ima smisla, ne mogu da se Znači, pustio sam da, da hate ono... Let the da JJ flow through you. Uf. Let the da creativity slash JJ da. flow through you. Uh, da. da, slažem se, salažem se, mogli bi se reći da se salažem sa vašim iskazima. Uh, Elem, teo sam da vas pitam, uh, pre nego što završimo sa pričom o ovoj epizodi, uh, da li mislite vi možda očekivali da će Mando devoj, devojke, jel te, Mando dame, da se uključe u borbi protiv pajkova i da spasu Osoku. E, ja sam mislio da će tako da se da, desi. Da, mada, mada onda se desila mnogo, možda čak i bolja stvar, kada one pobegnu od ovih pajkova i onda ih, jel ca, mislim da je to Gauntlet, to nije Fang Fighter, to je ovaj veći. Gauntlet, to je Gauntlet. To, da, to je veći Fang Fighter. Onaj, na, šta ovaj ću na šta ću ti reći? The Gauntlet is strong. The Gauntlet is strong with you. Ne, ne, ne, thrown, rukavice bačena. Da, da. Izazov A, nisam čuo, nisam čuo, da si rekao thrown, da, go, the gauntlet is thrown. Gauntlet is thrown. To, to, to, to je bio onaj klasični izazov na dvoboj. To da, ti kažem. Kada bace gauntlet, tako će oni doleti u stvari za Siege of Mandalore, bacit će jedan gauntlet. To ti kažem, na gauntlet Mall of Headquarters. The gauntlet is thrown. To treba bude nastav epizode. Da, gauntlet. Ele, Ele. mi se svidelo kako, kako su ih uh, pratile te ovaj, Mando gospođe ovaj je Silver Angel baš je bilo ono kao Boba Fett kad je pratio da. balkona, to pa mi da. se jako svidalo. Da. da, ali vidiš, oni nisu te da se mešaju, bile su u fazonu, ajde vidimo ako može da se izvuče iz ovoga Jerika, možda da, da, da. može onda i nama da pomogne. Da, da, da, to ako iz ovoga ne može da se izvuče, onda bez, nema nek truna. Onda sidi bidus. Da, kad ne um, možeš musavog da zezne, onda ono pobegne s musavom. Dobro, Dobro da. nisu pajkovi naivni, nemoj tako. Oni nju ponovo, naravno, Ahsoku ponovo uhvate, a, međutim, I Pre to je toga tako su saznali jednako bitnu informaciju, to je da je Jedi. Da, Ili to... bar da je bila, kako ona to kaže. Pa A... oni vide da je Force user. Dobro. A oni sve što je Force user zovu Jedi sem kada da si mol. Tad znaju da ne smiju da ga zovu Jedi jer je jedno 25 pajkova umrlo zbog toga već. Minimum. Da. A, minimum and counting. A, da, ko što je Lazar pobio silne ove Mon u Battlefrontu. Uh, E, da, u, to je ovaj, dobro, to je bilo dobro. Tako da da, a, i prosto na kraju a, e, uspevaju ovaj, gospod, ovaj, sestrice Martez da se vrate sa tim Spiceom i da kao dođu tu i onda saznaju zapravo da Soka jeste Jedi i to ono što mi jako dobro je kada ona kaže da je otišla, onda je, onda je Trace pita to možeš kao, da uradiš. kao. Da, da, da. Bukvalno je to ono jedan od lepših momenta. čekaj, ček, ono, ček, vratno nevjerovatno, ali mislim vratno ko bi ikad napustio takav život. Ovaj... E, draga Trace. Vidi, ovaj, koliko ono, običan narod ne zna, nije upućen sa tom čitavom džedajskom organizacijom, nego oni ono u fazonu su, pa to su neki ono monasi, oni tu nešto kao... To je za kao, života, neki... to se za života, znaš kao. E, ali dobro, pazi, da se ne lažemo, nisu ni džedaji bili nešto previše otvoreni sa svime time prema javnoj populaciji. Pa, dobro, nisu. Naravno, Znaš, da. su znači, imali ono dan otvorenih vrata da ljudi dođu i pitaju šta ih zanima. Do duše imali su Legendsu kad dođu Palja i Mol u hram. Pa ih pa niko ne zna da su to njih dvojica. Dobro. Sitovi. E, e. Ima tako neka pričica ako se dobro sećam. Moguće, ne znam, ne znam, na pamet ceo Legends, mislim. To moramo Vladu da pitamo, on zna. On, je pri, on, mi je, on mi je čak mislim iskreno pažao na tu pričicu kada Palja i Mol dođu u hram kao ono od dana otvorenih vrata de facto i muvaju se po hramu. Pa boli. Ali ih niko ne skonta. Ima to, ta neka to, a koji je mučenik kod uvek želao da uđe u taj hram. Šta? Da ga, pa moli od uvek želao da uđe u taj hram. Da, samo mislim da uđe da ih pobija, ali dalje želao da uđe u taj hram. pa dobro. Bili su tamo nešto, se, znaš, ono kao, ono, znaš, ono, ideš, ideš u muzej da bi se sprdao. Sve što vidiš. E, to su bili njih dvojice, ja mislim, taj dan, ono kao. Ha, vidi ovu frasku, kako smo ih tu razbili, <laughs> ha. kao vidi Lost 20, vidi ovo, vidi ovo vidove budale što oni veličaju. ova, kako se zove, bibliotekarka, bre... Džokastanu. Džokastanu, da ona se okrene, oni nešto tamo prave neke face, znaš. Da. Ovo, kao izrezak. Bože, kako je to lepo i detinjasto. E, a recite mi ljudi, moment kad se oni oslobode pajkova, jel te, i krenu da beže od njih i ovi pajkovi ih jure, vidimo moment gde Trace pita Soko kao ti si bila džadel, to znači da dobro puckaš. Da, Ajde, puckaj, da, dobro, dobro. Da, I kao, da. evo, evo, evo, evo ti backside turret lomi. Da. E sad, ona je uzela da pucka i pucnula je dvojicu i onda je treći njoj pucnuo turet, jebi, jebi ga. To se tako dešava obično u X-Wingu kad ja igram sa Fićom. Eto ti sad. Brate, ti meni pucneš dvojicu, ja tebi pucam ture, ti mene pobediš u partiji, to je tako. Ne, dođe, čo, dođe čovek sa sam sleti stable, vrati se nazad i odvali me sledeće. A, dešava se! I stand, ko, you stand corrected right there, my man. Uh, <laughs> Elem. Uh, Elem. Ne, ne, to, to je bio samo jedan onaj health što si ostavio na onom brodu, što ga nisi sklonio i bežao s njim, nego si ga ostavio tu u kalabuci sa svima. To si ti kriv, niko drugi. Um, I'm reckless like that. Yes, yes, you are. You little Anakin, rebel. stop panicking. I'm not panicking. Uh, I'm pancaking. E, uh, htio sam da kažem, i onda imamo onaj moment da se uh, Trace prvi put onako os, us, usudila da uradi nešto na svoju ruku. E, ali Uradila isto, po... čekaj, samo da ponovo da, ponovo da napravim paralelu. Ponovo, ponovo uradila nešto slično Hanu Solo. Pa vala ne znam, meni ovo više liči na Anakinovo letenje. Samo se, šta je radio solo u petici? Nemam zadnji shield, imam prednji. Da, prednji, Okret. dobro, to da, to da. To da. Full da. blast idemo, lomi. Meni je to skroz oh. Pa, hanf move. Znači, da, prvo, da, bacila je kargo, drugo, ako nemam back shield, imam front shield. Han Čekaj, ti hoćeš da kažeš da je Trace u stvari Hanova Keva? Moguće. Pa, timeline wise mislim da ne funkcioniše. Ma sve funkcioniše, brate, imaš ubrzano starenje, imaš sve da ono time dilation moguće. A šta ako mu ona Jeste, dođe nešto kanon. kao mačer? Ja, to je koja ga je podšavala. Šta? Koga I onda ga je ona prodala kako se zove tamo. To je postalo kanon zvanično sada. pa Lazare. vidi, a, meni bi potpuno išlo uz lika kao što je Trace da jednog dana živi na Koreli. Da, e, i da to, eto, pravimo zove... prikvelo solo. E, ali kako to je, slušaj, <laughs> yes. živi na Koreliji, zašto? Ali ne živi Martinez. na tamo samo za što ona hoće. Nego za Martinez za Star Wars Story. Da, Han, uh, Han Martinez. A nije on Han. Mislim da on ime Han dobio ovamo od ovih. O, pa ne znam sad. Jao! Zvaće se Luigi Martinez. Ne može, da samo dobije Han, ne može, samo ne može, ne može, mora neko, to je italijansko mora neko špansko ime. Mora špansko. Ne, poenta da bude italijansko. Šali Martez. Kako? Šavi Martez. <laughs> ne. Ne, Javier, Javier Martez. Javier. Django. Django Unchained Martez. Da. Čekaj, čekaj, ne znam. Oni su so Naći ćemo španska imena pa ćemo da tražimo. Latino imena. Pablo Diego José eh, Francisco Pablo de Diego. Nefamuceno <laughs> Pablo Diego Martes <laughs> eh, eh, Cipriano de la Santizma Vega uh, Trin, uh, Trinidad uh, Ruiz y, pak, uh, i Picasso Martez de Vega Majku Božje mhm. Znači, evo, upravo smo našli njegovo novo ime. Da, da, to je to. To je tako crime boss ime. Pa zapravo, ja, zato što, čekaj, čekaj. A, Rafa je crime boss, de facto, postala. A, Jadni mi kad je Rafa crime boss. Dobro, nije na molovom nivou. Mislim, Jadan ono... crime kada je Rafa crime boss. On, on, on ima nešto, on ima neku manju operaciju. On je ono nešto tipa ono, uh, ne znam, uh, neka, neka manja, neka manja ekipa. Ovaj, A, uh, Trace je zbog to, on, oni gde su se tu pođapali, Trace je otišla na Koreliju da može da, da pravi brodove, da pilotira, bla, bla. Ali je, ovaj, ipak u sećanju na svoju sestru njega nazvala Pablo Rafael. Pablo Rafael ili Diego Rafael, kako hoćeš Diego, Diego Rafael? Diego, Diego, Diego, Diego Rafael Martez. Ili Rafa pa Rafael. Da, da, da, da. Rafael, wow! Pa, wow ipak, ipak, wow, ipak wow. usećanje na svoju, pa, ipak, ipak usećanje na svoju ovaj, sestru. Ne, ovo neće biti pa, jedan se... film, ovo će biti prikvel trilogije. Joj, brate, mi sve pravimo samo trilogije. A, a, mene zanima kad ćemo mi da, na, da napišemo skriptove za sve to. The, the sky is the limit, Mare. The sky is da, the limit. Da. Uh, the limit is the sky. Šta? Ništa, ništa. Ovaj, da. long as you're a Skywalker. If you're a Skywalker, Sky. then the sky kao is Ray. not a limit. Kao Ray. Dobro, the galaxy is the limit, ajde, sve jedno. Ovaj, što sam teo da kažem? Ne, the unknown regions are the limit. Um, Joj, osim ako nisi Južan Wong ili Kanderus ili, ili Revan ili Rey. Eh. Pazi, ona se projektovala i u Unknown Regions. Znam, znači, Lazar. Čisović znam. su videli nju. Znam, Lazare. I bili su fazonu, bili su fazonu, Ko je, ko je ova neinteligentna devojka? ne, ne, ne, ne, oni su ovako rekli, ko je ova preinteligentna devojka? Jel život. Um, I e, ona se projektovala e. ne. kod desi kod troma, da je god da su oni završili. I ne, nije mogla, nije mogla tamo da se projektuje, zato što bi tamo, tamo je previše jaka sila da bi mogla ona da se projektuje. Čak, čak i za nju. Jedna sila nije dovoljno, nije dovoljno jaka za Ray, bre, čoveč. Jeste, da. bre, čak i za nju dovoljno jaka, Tron mi lično rekao, kaže kako se zove kada je, kada je Ezra počeo njega da zove dedi. U tom momentu je postala previše jaka. Nemoj, nemoj, nemoj. Ajde završavamo ovo, znači... A... Otišlo je predaleko. Ot... Znači ide polako predaleko. Otišlo je predaleko. A, ja mislim da otišlo predaleko već kod Diego Rafaela, ali ajde sad. A, <laughs> u svakom slučaju, um, na kraju vidimo tu scenu gde se one vraćaju na Coruscant, vraćaju se na level 13, vraćaju se u svoj sandbox. Definitivno se vraćaju u svoj sandbox, gde su jedino bezbedne, sigurno i znaju kako da funkcionišu. Tako I da smo zaboravili da kažemo da, da Rafa ima svoju perionicu koja joj je ono bukvalno kao kaver za sav kriminal. Pranje koji para, brate moj. Pa to to, tako, da. To, tako počinu si veliki mafiosi pranjem para. Definitivno. Ovaj, Mm, da, i na kraju ovaj, imamo moment gde um, se pojavljuje gospođa Bokatan. Ajde, Mare, ajde. Pa, pa, pa, pa, pa, možemo da kažemo da se pojavljuje onako predivno. Oni kao slave svoju pobedu i Bokatan koja dođe, onako samo im se usere na svetu fazonove. Oš s nama, neš s nama, biraj. Znači, onako baš ne, man... Ne, neš, ne, ne, kaže, kaže kao imamo sranja s molom, oš pomoć. Da, da, kaže, imamo zajedničkog uh, uh, uh, bivšeg prijatelja, sada neprijatelja. Bili pomogla, uh, E, curice mlada, imaš pet minuta da, odgo, da odlučiš i mi onda odlazimo. I da, onda da, viša soku. Da bi nam pomogla curice mlada, ti se naša posljednja nada. Uuuu, reš. reš. <laughs> Znači, nije, nije njihova posljednja Manda, ali dobro, Manda je inače bio poznati pevač sa Mandalora, da znate, ali nećemo sad o tome. Jeste. Um, jel te, i Asoka koja onako stoji i kaže ja se plašim kuda će ovo da ide. A onda sestre Martez koje su onako sad produhovljene i veoma inteligentne kažu misliš nazad ka džedajskom redu, a ona onako tu, tužno klimne glavom. Onako ko Bambi kad su... Ali, videli. ali, ostavili mi motor. Ostavi im motor. Zato što da se vratiti ali malo sutra. Nije, ona, ono mi mora se vratiti. Ali nema, ono... više nema. Sumeš, nema. Ovo je pesma od Vajage, gde, nema. gde onako odlaze oni, vidi se onaj motor u pozdini, samo ide, po, ide, ide pesma u pozdini. A ti, a ti se nećeš vratiti. Trm, trm, trm. I onda tam taram taram tara tam tam tam tam tam. tam mislim da smo ovde rešili sve jedna stvar koju sam teo samo još da prodiskutujem pre nego završimo. Koliko su uh, Seste Martinez uh, tik as e, fuck da ne izvale da je Asoka Jedi? Sa onim skokovima preko njihovih glava i ne znam šta sve ne. A dobro, baš ona možda... Nije, one su vrlo agilna. Ma. Agilna, da. mi... Brašte, više... znam ljude koji su agilni, ne skaču onoliko. Hoću reći... Ne znaš u stvarnom životu. Dovoljno agilna. Dovoljno agilna. Dobro, da. ali moram da kažem, zbog toga smo dobili novi citat koji, ja mislim, opisuje u stvari ovu situaciju. Ja da, moram ovaj... Od, od, od Musovog Pajka? O, od Pajka Mustafe prvog. Aha. Pajk Mustafa prvi ima jedan prelepi citat, jel te, u ovoj, u ovoj e, četvrtoj epizodi, jel tako? Da. Da. Ispiritam, me ako grešim, e, kad kažem, to je u stvari opis mnogih Star Wars slikova, ali za ove dve je savršeno Lego, A vale i za Rej kada je Luk tamo, kada dođe kod Luka, pa Luk kaže, ok, šta ti znaš o sili, pa ona njemu nešto priča. Apsolutno, da. Ovo, ovo je tako predivan moment. How unfortunate that your stupidity is so authentic. Onako, to, e, toko, toko, toko onako uh, Star Warsi rečenica. Da Absolutno. ja mislim da dugo nisam video tako Star Warsi rečenicu u Star Warsu. Da, da sam bio oduševljen, čak sam napravio i screenshot toga i svašta nešto i planiram da napravim gomilu mimova od ovoga, zato što ovo zaslužuje mimove i onda ću to naravno da uzmem i da prodajem uh, Filipu i Marinu, kako se zove, kada budu pravili meme council i kad se opet smiluju da me pozovu da snimam s njima, zato što mislim da su moji panovi bili previše prošli put. Ne, bi se da, okay. Kako se zove, tako da ću i ovo morati onda da im prodajem. Absolutno. Ali eto, to sam morao čisto da podelim sa našim fanovima, zato što ja mislim to je rečenica koju ćemo koristiti dosta često, da. kao što su i one rečenice tipa uh, General Kenobi ili Hello there ili The Negotiator. Uh, Ovo će biti jedno od tih. Ovo će biti jedno od tih. Ah, yes, da Jeda! Ne, ne, ne, ne, ne, ne. That wasn't much of a rescue. You're welcome. You're welcome. Congratulations, you're being rescued, do not resist. E, u, e to je jako Star Wars rečenica isto po mom. <laughs> Tako Star Wars. Da, a, a, dobro. E, ja, već kad si rekao, izvini, o, you're welcome, <laughs> kad on uzima one sablje pa kaže, kako je više učtiv, kaže, excuse me, Da, Naš, da, da, da, da. Učtiv jako. su programirani po svim tačkama bontona. Se e, i vidiš zašto se L3 borila. Vidiš zašto se L3 borila. brate. Šta? Da. Pa kažem, po svim tačkama bontona, osim ako nisi... Ne, ne, separatistički droidi. Separatistički droidi. Pa da, pa zato što Duku im je vođa, brate, kako da nema bontona. Vidiš ti zašto Duku se... je bonton incarnate, bukvalno. Vidiš ti zašto se L3 borila. E, E? E? e? e? O, e? Joj, nemoj mi to stvorenje. E, Još uvijek mi je odvrta što je deo Falcona. Ajmo ovako, ekipo. Ocene za poslednju epizodu. Mare desetka, jel? Uh, ja ću poslednje da kažem ocenu. Znam te, ajde. O... Ajde, Fiće, šta ti misliš? Pa ja bih rekao jedna jaka devetka. Laki, Kawasaki. Pa, hmm. pa ja ću da kažem osam. Osam. Meni je ovo teško, znate, da ocenim. Ja bih dao ovde 12 ili 11 iako je do 10 maks. Znam te, Mare, mislim. Da budem iskren, ali moram da dam 10, jer smo rekli da nema preko 10, tako da je prosečna ocena 9. Ma imam 8, 9 i 10. E, ali prosečna ocena za ovaj ark, ako gledamo naše ocenice, to je bitno. Ajde. E, neverovatno, ovaj ark, ne, e, znači prethodni ark, svaka ocena nam je bila decimalna. Znači, ni jednu ocenu nismo imali celu. Ovdje imamo samo jednu s decimalom. Znači, to, to, to, to me onako baš zanimalo. Uh, bilo mi zanimljivo što smo tako lepo ocenili. Ajde, kakva nam je, kakva nam je ocena za Bad Batch, kakva nam je ocena za ovo? Pa, očekivano ovo će imati manju ocenu. Dobro. Uh, totalna ocena za Bad Batch je bila 8.75, ovde je 7.83, čak za jednu celu ocenu je manje. Pa dobro. I to najviše zato što smo baš onako loše ocenili prve dve epizode. Pa mislim, pogotovo ti sa ovom šesticom, realno. Da, ti je zaslužila šesticu. Zaslužilo je. Ali, evo, vodimo ovu evidenciju, imat ćemo kartončići za treći ark, pa ćemo da uradimo i ocenu za celokupno. Takođe imam i vaše prosečne ocene koje ste vi davali po Ja sam arku. verovatno najblaži. Ako vas zanima. Pa ja sam verovatno najblaži. Pa, da pa jesi blag, ne kažem da nisi, Uh, ali evo, za Bad Batch si ti dao, za Bad Batch je Lazar rekao 8,5 da je ocena. Dobro. Za celokupan ark. Da. Uh, Fiće je dao devetku, ja sam dao 8,75. Znači ja sam najblaži. Ti si dao najjaču ocenu, Bem. Pa znači da sam najblaži. A misliš kao naj, da, da zato svoj student obaraš kako ti dođu. Tako je. Znaš me, znam te. Naravno, brate. Ovaj, da, pa- ok, pa... ali za Soku ste ti i Lazar obojica dali 7.75 prosek. Da, znamo se Lazar i ja, mislim, pa, da, to je. Da, da. da. Počeli smo da Zato, mislimo znaš zašto? isto. Ne, znaš zašto? Znaš zašto? Zato što ovo govori kroz nas vlada. Znaš. Da, da, ne, na, na. Ljudi, da. samo ću vam reći ovo. I ja sam dao prosječnu 7.75. Ozbiljno? da, 7, 6, 9 10, a vi ste imali 7, 8, 7, 9 i 7, 8, 8, 8, to je sve isto kad se sabere. I sad dolazi vlada i kaže, to, I, to I created Mare. Da, da, da, da, da. I made. I made. <laughs> Every voice you heard in your head, it was me. I created Snoke. Mare, ti I created Snoke, Mare. E da, inače, uh, Snoke Nisam će se vratiti. Nisam ja pisali Kastavčić od Sith Lorda. 12. Tako? Ne, Snog se ne vraća, kako se zove, imaćemo Oči. povratak samo njegovog eh, prstića koji će Rej da doručkuje kao kiseli krastavčić. Misliće da je to kiseli krastavčić u njenom frižideru, jer je prešla živi u Nexidalu. I onda će Snog postati deo nje. Da. Tako je, i on će da krene da kontroliš i onda ćemo imati Dark Side Ray sa, sa Double Bladed Lightsaberom koji je u stvari hot. E, ne. ali ne, nećemo ne. imati, pošto je ovo ultra ovaj progresivna trilogija, ona će da, da iskoristi to sve za dobro i za ne, dobro. Ne, ne, ne, ne, čekaj, nešto tu može da se desi u toj trilogiji. Može da se desi zapravo šta? Da Rey, nakon cele priče koja se izdešava, um, Rose potpadne pod neke loše utice i onda pošto su njih dve zajedno, da, da, da. onda Rey, da bi spasla nju, ovaj, isto pa padne pod jednako loše uticaj i pade na tamnu stranu. Al pazi, al Ray Rose se tu zbog ljubavi mora da... Ne, ne, al Ray je trudna. se izvuče, čekajte, čekajte. Pa nije Ray, Rose, Rose je trudna. Rose ne može Rose zato što je ona... A da. Šta je Rose? A ne da. Može. A ne da. Može. Šta je Rose? Recite mi šta je Rose. Pa, Rose, pa, jesi čitao Visual Dictionary? Nisi čitao Visual Dictionary. E, da si čitao, znao bi. Ajde, reci. A si, ne može pročitati Visual Dictionary. Pa reci. Te zanima. To ti je košta, koliko košta to dolara otprilike? Toliko da nam daš? 15. Više, više, ja mislim. Dobit ćete po 10.000 kredita, dobit ćete po, 10, po 15.000 kredita u Svrtoru, ako mi kažete. Pa, evo, evo, kad već nećeš da čitaš kvalitet, moramo ovako ja da ti kažem, ovako plastični blant. Ovaj, ona ti inače, ona ti je trans osoba. To se otkrije ovaj, u Visual Dictionary. Dobro, ali to što je trans, to ne znači da ne može da bude i sa Rey i sa Finom u isto vreme. Ne, ne, znači, ne, ne može, ali... Znači, ali, ali, ali, ali Fini posu. Fini posu, znaš. A ne, može. pos snima, pos snima kamerom, poje ko Đenka. On uzima onako svi, snima i kaže, ajde kome, ovako ćeš i ti samo sutra. Pačice moja. da, ovo su pravile. ne, ajde, ajde, pa ajde završavamo ovo. Ovaj, ne moraju ljudi baš sve ovo da slušaju. Da, da. Um, To je Sad, ovo, je kao famili, ovo je familijarno, <laughs> naša programu. da, da, da, trebalo bi barem, trebalo bi barem da bude. Sad. Ništa, morat ćemo da snimamo posebne specijale za naše filmove koje planiramo, tako da vidjet ćemo i to. Da, naravno. Da. A, ajmo ovako, znači, uh, ukupni utisak uh, sada nakon prva dva arka, što se tiče ove sedme sezone. Mare? E, nije loša. Moglo je bolje fali mi Pinap Padme, fali mi uh, <laughs> Crystal Cranston Mustafar, želim da vidim taj Bounty Hunter ark, uvek sam volao te Bounty Hunter uh, No Force User arkove, to sam uvek mnogo volao u Clone Warsu, ali kako se zove, nije loše, može bolje, nije loše, vidjet ćemo, mislim da će Siege of Mandalore biti nešto najlepše, mislim da su u stvari i najviše sredstava štekali u suštini za taj Siege of Mandalore, da to napravi da izgleda kako valja, ali vidjet ćemo. I takođe bih mnogo voleo, to sam već rekao, ali nikad neću dobiti, da dobijem onaj snimak to je scenu Grivusa koji kidnapuje Palpatinu i onako trčkara po zgradama Korusanta kao e, buba neka koju, koja beži da je neko ne zgazi. To je onako bio baš zanimljiva stvar koju onaj stari Kubo strane. Da, onako da, da. Samo, samo onako spontano kešno proviruje kroz prozor. <laughs> to, je to, to, to. Znači, to, to, to, to mi tako fali, ali dobro, ne, možemo, ne može sve da se dobije. Ne Zato može. postoji i stari Clone Wars, pa ko voli neka gleda. Tako je. Lazare? Uh, pa, meni se sviđa, zadovoljan sam. Ovaj ark sa Sokom, mislim, više mi se sviđa Bad Batch, ali dobro, ajde, na šta je imao i, i ono i dosta i akcije i ono epskih bitaka i svega, mada naravno ovaj je imao te dobre karakter momente, tako da i naravno uvodi nas u, u Siege of Mandalore, što naravno svi iščekujemo i zbog čega smo, zbog čega se i radujemo, smo, radovali smo se ovom sedmoj ovoj sezoni i sad hype je na visokom jako nivou i ja mislim da će ovaj da da sve to bude kako treba, a generalno Hoće, da zadovoljan sam. Hoćeš reći da hype is strong in this one. Jeste, da. Hype phase. Ali mislim <laughs> nemoj ne. Ne. Ja, da, da hype is strong. Može, može, sviđa mi se. The Faison is strong in this one. U special editionu uh, Return of the Balance dodat ćemo scenu da pogine i on. Tako da. <laughs> e, pazite, ako ćete već da ubijate te ljude iz, uh, Rebel, iz Resistance, moram da zamolim da, je, da dvojica prežive. Ne. Hoću da onaj Keldor preživi i hoću da preživi bivši imperijalac. Oni nisu zaginuli. Oni nisu, da. Samo mi je za njih dvojicu bitno da prežive. Svi ostali neka radi pa, Mi, mi njih ne bi ni ubili, ja mislim. Pa da, o, oni su u stvari e. cool likovi. Da. Pa da. Da, znači, nisu imali dovoljno screen time da i njih unište. Da. Oni su preživali. Tako da, da, e, što se mene tiče, sviđa mi se u kom, ovaj, kako su napravili taj miks, da imamo, što je rekao Lazar malo pre, prva, prve četiri su akcija, drugi četiri su character development i sve to uvod verovatno za kombinaciju ta dva što će biti Siege of Mandalore i character development, i akcija, i bitke. Uh, tome se mnogo radimo, sledeći petak će biti onako, vratno, vrlo iščekivan dan, to sam siguran. Da, ovaj, bilo da bi da lepo da nam daju sve odjednom sad u ovom karantinu. Ali ne, mislim da se to neće desiti. Ne, pa, ne, ne verujem, nije da će se desiti, ali Bilo da. bi super, ali... A, tako da, Da, to bilo to što se tiče ove druge epizode našeg holokloni znanja podcasta Radio 202. Nadamo se da ste kao uvijek uživali u svim našim temama, razgovorima i po nekim kreativnim J.J. Abram style idejama. A, pošto JJ je sinonim za kreativnost, naravno. A, pozivamo vas da nam sve svoja pitanja, e, predloge za teme, E, kojima možemo da pričamo u možda nekoj epizodi koja bi došla posle svega ovoga, kada se završi Clone Wars, možda da bude još jedna epizoda koja će biti možda posvećena nekim pitanjima ili temama konkretno vezanim za ove epizode, ako ih imate. E, sve to možete slati na mail honetsrbia.gmail.com, možete pisati u e, komentarima na sajtu ispod članka za ovu epizodu, možete nam pisati na društvenim mrežama, od direktnih poruka na Facebooku i Twitteru. Twitter handle je at Holonet Srbija. Uh, da, predstoji nam Siege of Mandalore Arc, posle čega će biti treća, potencijalno poslednja epizoda ovog holoklon izdanja, uh, kad ćemo to da komentarišemo. A do tada uživajte u novim epizodama Clone Wars, slušajte Radio Twin 202 i, zapamtite. i ostanite u holonicrbija.com. I zapamtite sila će biti s vama. Uvek. How unfortunate that you're stupidity is so authentic. Reši.